sa himpapawid ng Pilipino program ng Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, mula 1730 hanggang 2030 UTC sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz 9.925 MHz 12.120 MHz PBS, PBS, Radyo Pilipinas World Service. Magsisilbing tulay sa himpapawid. Maghatid ng balita, impormasyon at tuwirang serbisyo publiko. PBS, PBS, Radyo Pilipinas World Service. Tulay sa himpapawid ng bansang Pilipinas. Para sa Pilipino, saan mang panig ng mundo. PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo. Ito ang Radyo Pilipinas, World Service. Radyo Pilipinas, World Service. An online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas. World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang in ng bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyong Wilma at Sherline. Narito si Mary Ann Bastasa para sa balita. Aabot na sa higit 3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na ipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektangan pa ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaisa ng sambayanan sa paggunita ng pista ng Immaculate Conception of Mary. Paghugot ng lakas mula kay Maria, ipinanawagan ng punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Alvin Baltazar. Uh, isa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Pista ng Immaculate Conception of Mary. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong iniuukol sa gradong araw na ito kay Maria na ang buhay ay nagsimula ng lubos sa biyaya ng Diyos. Ang selebrasyon niya ng pista ng Immaculate Conception of Mary ay paanyaya sa atin na magnilay-nilay at paalala na mahalaga ang paraan ng ating pagsisimula. Inuhumugan niya ng ating layunin ang mga kalalabasan nito at ang spiritong taglay sa pagsisimula ng isang misyon ay nakaka epekto sa ibinubukan nito. Nanawagan din ang Pangulo sa lahat ng humugot ng lakas mula kay Maria habang patuloy na itinataguyod ang isang bansang matibay na pinakakalagaan ng dangal ng bawat Pilipino. Dagdag ng punong ekutibo na magsilbing gabay din ang Immaculate Conception para sa katotohanan, kababaang loob at malasakit. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, tatanggap ng karagdagang sahod ang mga empleyado sa pribadong sektor na papasok ngayong special non-working holiday bilang paggunita sa Feast of the Immaculate Conception. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, batay sa Labor Advisory number no. 17, dapat bayaran ang mga private sector employee ng 130% ng kanilang basic wage para sa unang walong oras ng trabaho. Epektibo naman ang no work, no pay rule sa mga hindi nag-report sa trabaho maliban kung may polisiya ang kumpanya na nagbibigay ng bayad tuwing special days. Para naman sa empleyado na mag-overtime o mag-duty ng higit walong oras, makatatanggap ito ng 30% ng kanilang hourly rate. Sakali naman pumasok ang manggagawa sa special non-working holiday na pumatak sa kanyang rest day, tatanggap ito ng 150% ng kanilang basic wage para sa unang walong oras ng pagtatrabaho. Karagdagang 30% naman ang hourly rate para sa mga empleyado na mag-overtime sa panahon ng kanilang rest day. Itinuturing na special non-working holiday ang December 8 taon-taon bilang pagunita sa Feast of the Immaculate Conception of Mary, ang pangunahing patroness ng Pilipinas. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kamara na ibalik na ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Iginit ni House Appropriations Committee Vice Chair Zia Alonto Adyong na naisagawa na ng mababang kapulungan sa legal at konstitusyonal na paraan ang pagbabalik sa 60 billion pesos sa PhilHealth. Anya agad kumilos ang Kamara bilang tugon sa direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bago pa man lumabas ang utos ng Korte Suprema na maibalik ang pondo sa pamamagitan ng 2026 national budget. Tugon ito sa pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David na hindi dapat backfiling lamang ang gawin kundi habulin ang umunay kumita mula sa paglilipat ng pondo. Gitni ni Adyong parehong mekanismo ang ginamit sa pagbabalik ng pondo tulad ng ginamit na una itong mailabas. Paalala niya na kung may proseso sa pagguha, may proseso din sa tamang pagbalik. Mula sa orihinal na 53 billion pesos na alokasyon sa PhilHealth para sa 2026, dinagdagan ito ng buong 60 billion pesos kaya umabot sa 113 billion pesos sa ilalim ng House-approved budget. Kinuha ang ibinalik na pondo mula sa 255.5 billion na inalis sa panukalang budget ng DPWH para sa flood control. Ang naturong hakbang ng Kamara ay pinagtibay rin ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Pilipinas Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga ulat, ikinatuwa naman ng Department of Health o DOH ang desisyon ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobrang pondo na naunang nilipat sa National Treasury noong taong 2024 para matiyak na maibabalik ang pondo kasama sa utos ng mga mahistrado na isama ang naturang halaga sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay DOH, Secretary Ted Herbosa, malaking tulong ito para masuportahan ang mga health program ng pamahalaan. Kami naman natutuwa dahil ang isang issue dyan yung question tungkol sa paggamit ng sin tax o health taxes sa ibang programa. Bali nando doon sa decision eh, ang taxes na nakuha para sa health ay para dapat gamitin para sa health. So magandang decision yan kasi sa atin sa DOH at saka sa PhilHealth, malaking tulong ito sa ginagawa nating mga programa ngayon, yung pag-implementa ng universal health care at mm. yung ating zero balance billing na ginagawa natin ngayon sa mga ospital ng DOH at yung pagtaas ng mga PhilHealth benefit package na ginagawa ginagawa ko naman bilang chairman ng PhilHealth. Si DOH Secretary Ted Herbosa. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malabong sertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang dagdagan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulong Marcos para apurahin ang panukalang dagdagan ng ngipin at maging permanente na ang ICI DTI dahil kumikilos naman ang Kongreso para pagtibayin ito. Binigyang din pa ni Castro na ayaw ng Pangulo na bigyan ng contempt powers ang ICI dahil hindi tungkulin ng ICI na parusahan ang mga pasaway na resource person. Hindi pa rin aniya tinatalakay ng Pangulo sa gabinete ang tungkol sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla hinggil sa mandato ng ICI na mag-e-expire na sa susunod na dalawang buwan. Dinepensahan din ng Malacanang ang pagkaantala sa budget ng ICI. Ayon kay Castro, noong Setyembre pa inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo ng ICI pero noong biyernes lamang nag-issue ng notice for cash allocation ang kagawaran para rito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, investigasyong ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaring ituloy ng pinapanukalang Independent People's Commission o IPC. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na itutuloy ng pinapanukalang Independent People's Commission o IPC ang investigasyon na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pahayag na ito ni Soto ay kasunod ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring isa hanggang dalawang buwan na lang ang buhay ng ICI. Ayon sa Senate President, Agosto pa lang ay inihain na niya ang panukalang batas sa nagsusulong nitong pagbubuo ng IPC. Ang IPC niya ay bibigyan ng prosecutorial powers kabilang na ang pag iisa ng sabina at magpakontempt ng mga individual, mga bagay na hindi kayang gawin ng ICI ngayon. Dinagdag rin ng Senate leader na ang IPC ay bibigyan rin ng mandato na solong mag-imbestiga ng mga infrastructure projects at ng anumang uri ng anomalya sa bansa. Naipresent na naas ni Senate Committee on Justice Chairman Senator Kiko Panglinan sa plenaryo ng Senado ang IPC bill. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ning Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko publiko. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad sakaling may nalalaman sa kinaroroonan ni Sara Diskaya at iba pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay PNP ating or PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinakilos na nila ang sapat na bilang ng mga pulis para tuntunin ang lahat ng mga nasa charge sheet. Aniya, pinagsama-sama nila ang mahalagang impormasyon sa mga lugar na posibleng pinagtataguan ng nasabing mga individual. Giit ni Nartates, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pulis siya at Department of the Interior and Local Government o DILG na hanapin si Diskaya at iba pang personalidad bagay na binibigyang prioridad ng pulisya. Samantala, pinalakas pa ng PNP ang koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units, partikular sa mga lugar kung saan huling bumiyahe o nakita si Diskaya. Inalerto rin ang mga village at neighborhood watch groups para tumulong sa pagbabantay ng kilos at i-report ang anumang impormasyon ukol sa mga pinaghahanap ng batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, posibleng simulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Enero ang mga hakbang para linisin ang mga daluyan ng tubig mula sa basura at ilegal na istruktura. Ito ay sa halip na pagtuunan ng DPWH ang mamahalin at umano'y nalulunod sa katiwalian ng mga proyekto sa flood control na sinusubukang alisin ng kagawaran. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Oplan kontra baha kung saan pagtutunan ang pagsasaayos o pagkumpleto sa pumping stations na hindi na papakinabangan kahit tapos na. Ipatutupad ang waste segregation systems at program sa lahat ng lungsod at mga bayan na may problema sa baha. Samantala, sa ilalim ng Oplan kontra baha, target target ng DPWH na linisin at i-desilt ang 169 kilometers ng mga ilog, creek at estero sa kahabaan ng Bacolod, gayon din ang 116 kilometers ng drainage systems. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Samantala, malapit nang maglabas ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban sa mga kandidato na nakatanggap ng kontribusyon o donasyon mula sa nakumpirmang public works contractors noong taong 2022. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, nasa 27 ang kontraktor na sangkot dito. Sunod ding maglalabas ng show cause order ang ang call body laban sa mga kontraktor na may kontribusyon sa kampanya ng mga kandidato noong 2025 elections. Ito naman po sa 2025, nag-issue na rin po ng confirmation ang ating pong DPWH sa hinihingi namin na sertifikasyon doon sa 31 naman na nakita namin na contractors at inaalam natin kung sila ba ay mga public works contractors. At kapag ka po yun po ay dahil officially na natanggap natin, ay mag issue na rin po kami ng show cause orders doon sa mga contractors ng 2025 naman para po makapagpaliwanag sila. Si Comelec Chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, tiniyak ng pambansang pulisya ang aksyon at maximum presence nito bilang pagtiyak sa mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Una lang inatasa ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police units na tiyakin ang seguridad ng mga consumer at kaligtasan ng publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng karne at gulay habang papalapit ang holiday season. Bukod sa police visibility, nagdagdag ang PNP personnel sa mga public market, supermarket at wet market para mapigilan ang hoarding, profiteering at potensyal na panic buying. Mahigpit namang nakipag-ugnayan ang PNP sa Department of Trade and Industry o DTI at mga lokal na pamahalaan para bantayan ang galaw ng presyo, suportahan ang inspeksyon at mapigilan ang illegal illegal profiteering. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Manila Police District o MPD all set na sa gagawing seguridad sa mga aktibidad ngayong holiday season. Ang at ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kasado na ang paghahanda ng Manila Police District sa paglatag ng seguridad sa mga aktibidad ngayong Kapaskuhan, partikular ang pagsagawa ng simbang gabi sa December 16 kung saan inaasahan ang pagdagsa ng publiko. Sa naging panayam kay MPD Public Information Office Chief Major Philip Ines, mas lalo pa nilang paigtingin ang police visibility upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Bukod sa mga simbahan, nakatutok rin ng MPD sa mga malls, pasyalan, terminal, Christmas bazaar at mga pamilihan tulad ng Divisoria para maiwasan ang anumang krimen na madalas madalas nangyayari kapag holiday season. Nabatid na noong nakarang taon, pumalo sa halos 2 milyong individual ang namili sa Divisoria kahit isa ito sa mahigpit na babantayan ng MPD. Sa pahayag pa ni Ines, magtatagal hanggang January 6, 2026 ang inilatag nilang seguridad kung saan magbabago ito bunsod ng pagdiriwang naman ng kapistahan ng Nasareno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, Siyam na Pinoy seafarers na lula ng MV Eternity Sea na nakabalik na ng bansa patuloy na tutulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni AJ Ignacio. Kahit nakabalik na sa bansa ang nasa siyam na Pinoy seafarers na tripulante ng MV Eternity 3 at nabigyan na ng kaukulang tulong mula sa national government, muling siniguro ng Overseas Welfare Administration o OWA na patuloy ang kanilang pagbibigay ng kaukulang tulong o assistance sa kanilang muling pagbangon at pagbabalik bansa. Ayon nga kay OWA Deputy Administrator Jasmine Gapatan na hindi lamang natatapos ang kanilang pagbibigay ng tulong na inisyal sa mga naturang tripulante na ito at uh, bagkos ay na rin ang ilang mga training at kabilang din ang council at ilang mga seminars mula sa kanilang reintegration program. Kabilang aniya ang ah, job referrals, business counseling, skills upgrading, financial literacy seminars, livelihood packages sa ilalim ng Balik Pilipinas Balik Hanap Buhay program. Dagdag pa ni panigapatan na may opsyon rin ang mga ito na muling bumalik ng ah, pagiging marino at aalalayan ng OWA na muling makakuha ng kanilang mga papeles na nawala noong sila ay tripulante pa at nasa barko pa ito. Sa uli naman muling siniguro ng kagawaran na hanggang sa kanilang muling pagbangon ay nasa likod nila ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Animal Industry o BAI nagpaalala kasunod ng naitalang nakahahawang sakit sa kambing at tupa sa Southeast Asia. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Naglabas ngayon ng paalala ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa publiko, lalo na sa mga nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa. Kasunod ito lang naitalang kaso ng Peste de Petit Ruminants o PPR sa ilang bansa sa Southeast Asia. Ayon sa BAI, bagamat nananatiling PPR-free ang Pilipinas, kailangan pa rin ng pag-iingat para hindi ito makapasok sa bansa. Ang PPR isang nakakahawang sakit na umaatake sa kambing at tupa at nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat, sipon, pagsusugat sa bibig, pulmonya hanggang sa mataas na bilang ng pagkamatay. Nilina ng BAI na hindi ito nakakahawa sa tao ngunit may matinding epekto sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng hayop. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat sa pagbili at pagdadala ng kambing, tupa at produktong kaugnay nito mula sa mga bansang may naitalang kaso na ng TTR. Inirekomenda rin ng mahigpit na biosecurity measures sa mga farm gaya ng pag-isolate sa mga bagong dating na hayop, paglilimita sa mga bisita, pagpapanatili ng kalinisan sa mga kulungan at regular na disinfection sa mga gamitan at sasakyan. At patuloy rin na mahigpit na monitor ng DA Katuwang ang World Organization for Animal Health para mapanatili ang PPR-free status ng Pilipinas. Mula sa Bae para sa Bagong Pilipinas, Pera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, pinayuhan ni Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez ng Philippine Embassy sa Washington DC ang mga Filipino-American na maging maingat sa pagsuko ng kanilang citizenship matapos ihain ng isang United States Senator ang isang panukalang batas na ipagbabawal ang dual citizenship o dual citizenship sa Estados Unidos. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ambassador Romualdez na malayo pa ang magiging takbo ng naturang panukala dahil dadaan pa ito sa maraming deliberasyon sa Senado at sa U.S. House of Representatives. Magiging mainit ani ang pagtalakay sa panukala dahil sa isang ruling ang US o ng US Supreme Court noong 1952 na kumikilala sa dual citizenship ng isang American citizen katulad na lamang ng asawa at anak ni US President Donald Trump na si Melania Trump at Barron Trump. Babala pa ng embahador, hindi na mababawi ang citizenship oras na isuko na ito. So, with that in mind, I think it would be best for many of our Filipino Americans who have dual citizens to just simply wait and see whether this uh, bill uh, will go through. And mainly hmm. because uh, of the fact that if you are already a dual citizen, mm-hmm. we would advise you not to immediately renounce your citizenship, Filipino citizenship, because it is in our laws that if you renounce it, then you can never get it back. And uh, that's already part of si Ambassador Jose Manuel B. Romualdez ng Philippine Embassy in Washington, D.C. Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang Eco PH Super App. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dakling Kaalaman. calling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para basusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, mga kabataang inalagaan sa tatlong Department of Social Welfare and Development o DSWD centers sa Rehiyon 2 natulungan din sa balik sigla bigay saya ni PBBM ngayong taon. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tuligaraw. Nakaawat aginaldo manipod kini Presidente Ferdinand Marcos Jr. dagitag tutubo ang maiaywanan iti centers and residential care facilities wano CRCFs ti Department of Social Welfare and Development wano DSWD iti e Region 2. Pasot tibalik sigla bigay sa 2025 nationwide gift giving program nagiti Residente ti Reception and Study Center for Children kanti Regional Haven for Women and Girls CJ Solana Cagayan kanti Cagayan Valley Regional Rehabilitation Center for Youth EJ Enrile Cagayan. ti iti main activity kat naangay iti kalayaan ground si J. Malacanang Palace, iti panangidaulo mismo ti Presidente ken ni First Lady Lisa Marcos, iti Matreyon dos, iti panangidaulo ni Regional Director Lucia Alan malaksid iti regalo, kaawat pay dagiti CRCF President, ti food items ken nakipagragsak iti naorganisa, a simple a Christmas program. Adda itan iti may kapatatawan ti baliksigla bigay saya nga gigidan a maisaysayang kat iti amin a DSWD centers iti Luzon, Visayas ken Mindanao Mindanao kagidan ti gift-giving activities kadagiti public schools. Manipod siyudad ti Tugay Garaw day na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, mas mahigpit na implementasyon ng firecracker ban sa Baguio City ipatutupad. Ang kabong ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Agbalbalag iti Bagi City Fire Station kadagiti individual may naig iti panakay parit iti, iti ah, panaglako ken panagaramat iti paputok bayat iti panagsarabo iti barong atawen iti panakayman ti ah, Radyo Pilipinas ken ni City Fire Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan inyunay-unay na nababayan iti Bagi City Peace and Order Council Resolution number 15 series of 2025 mamulta iti may isang individual iti 5,000 nga pesos ken mabalin nga may maibalod kastamat nga mawaswas iti business permit ken nagbayad iti multa iti may isang establishmento nga aglabsing iti resolusyon. Inyunay-unay nang uh, maitulok iti community fireworks display no nulakit di adan dagito iti umnung at permit authorization ken compliant iti safety standards. Inyipkas na nababayan iti panakitinulong da iti Philippine National Police ken Baguio Local Government Unit babayan iti Public Order and Safety Division Division naingat iti pananga implementar da iti naso nga resolusyon no payawan ti uh, ah, nailista nga far cracker related incident ti syudad ti Baguio iti 2024 agtultuloy lata ti balag ti nasaw nga ahensya babayan ti Oplan paalala iwas papatok 2025 nga inyuswat da iti Disyembre 1 nasaw ni uh, City Fire Marshal nga sisasagana da nga agresponde ti anyaman nga insidente ang mapasamak babayan iti Emergency Medical Service at the Baguio City Fire Station. Manipot Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, 800 at 31 benepisyaryo makikinabang sa 7.2 milyong pisong tupad project sa lalawigan ng Katanduanes. Ang kabang ulat, ihati naman sa atin ni Rosie Nieva. Inaprubahan na sinpinonduhan kan Department of Labor and Employment at Regional Office 5 ang tupad sa sustainable production of typhoon-resistant crops kan provincial government of Catanduanes sa pamamayo ni Governor Patrick Asansa. Nagkakantidad ang proyekto nin ko mas o menos 7.2 million pesos. Obheto kan pinakabagong tupad initiative na direktang tugunan ang vulnerability kan lokal na agrikultura sa mga extreme weather events. Kaibanan sa schedule kan proyekto ang importanteng mga gibong pangkalikasan araw country planting, vegetable gardening, as in dengue prevention activities. Ginibo ang orientation po on Disyembre 3 hasta 5, 2025 sa Sampulong Baluaan, Kan Provincia. Ang kabilugang pondo para sa proyekto na obhetong magtaon in importanteng tabang kabuhayan ang pigtagama para sa 831 benepisyaryo na pigbanga sa duwang grupo. Ang project proposal para sa edisyon na inikantupad ang pigpreparar kan peso katanduanes mantang ang profiling kan mga benepisyaryo ang pinang Panginutan kan Governor's Office asiniba pang opisina. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, apat na at labing tatlong households sa isang bayan sa Iloilo, gumraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Marian Grace Ereneta mula sa Iloilo. Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o conformis ang 413 kapanimalay gikan sa Banwa Sampototan, Iloilo, sining karon lang. Sa masobra 400 ka nag-graduate, 288 ka household ang nag-exit bangon sa self-sufficiency o kon improved well-being, samtang 125 naman ang nag-graduate, bangod wala na sa eligible nga kabataan para sa programa. Isa sa mga highlights ng graduation ceremony ang testimonya ni Jella Hagulingay, parent leader sa Barangay Pagakay, nga nagapangunaman sa ng isa ka ati community nga may 49 ka household nga kalapanan mga 4-piece beneficiary. Gimpayang ni Hagulinggay nga pinaagi sa programa duha sa iya lima ka kabataan ang nakatapos na sa kolehiyo o sa diin isa ang nag-graduate sa kurso nga criminology kagang isa sa paging teacher. Sa karon ang agod nga bata ni Hagulinggay ang nagakuha sang information technology nga kurso. Dugang pa niya nga tatlo sa iya ka kabataan ang nakaabil sang scholarships sang Iloilo Provincial Government kag sang National Commission on Indigenous People o kon NCIP. Kadungan sang graduation ceremony ang pag-turnover sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Sangkis folder sa lokal nga panguluhan. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenyeta mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Davao City Police Office nagbabala sa paglabag sa firecracker ban sa Davao City. Narito ang kabang ulat ni Marcel Mamonda Salya mula sa Davao. Nagpasidaan ang Davao City Police Office o DCPO sa hugot kapag patuman sa firecracker o pyrotechnics ban sa syudad sa Davao karong holiday season. May pahimangno si Acting City Director Police Colonel Maman Umanan Muarip nga ang bisan kinsa nga madakpan sa pagpamaligya, pag-apudapod, pagpangag o panag-iya o paggamit og firecrackers, pagadakpon o pasakan og kaso. Ipamahag nini nga dakong tabang sa paglikay sa disgrasya sa sunog sa mga kasaulugan sa syudad sulod na sa kapi Philippine 20 katuig ang maong balaod ilawom sa City Ordinance number 06002 aron masiguro ang pagsunod sa balaod gipasiugda sa DCPO uban ang lain pang security forces ang mas gipahugtan nga pagpatrolya ug pagbantay sa tibok syudad lakip sa ginadili ang tanagklase sa firecrackers pyrotechnic devices ug improvised explosive items sama sa bamboo o PVC cannons nag-awhag ang mga otoridad sa publiko nga suportahan ang kalihukan aron mapadayon ang malinawon ug luwas kapag sa ulo pagtugtog sa Pasko ug bag-ong tuig sa Davao City. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasaya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan 27 tour guide sa Agusan del Sur, sinanay ng Department of Tourism o DOT Caraga upang epektibong ma-promote ang kultura ng lalawigan. Ang detalye ng balita ihahati naman sa atin ni Jocelyn Morano local guiding capacity ug pag-empower sa komunidad para masiguro nga matag turista mudayeg sa kanindot sa Agusan del Sur. Kini ang duha ka mga mahinungdanong natun-an sa 27 ka mga tour guides sa ilang pagsalmo sa province-wide community tour guiding training nga gipasiugdahan sa Department of Tourism karaga midagan sa pito ka adlaw ang pagbansay din apil gitudlo ang Filipino Brand of Service Excellence ug ang Gender and Development Child Safe Tourism. Gihatagan usab prioridad ang kahibalo mahitungod sa communication, storytelling, visitor disaster management, tour procedures, ingon man estratehiya sa palitour, on-tour o post-tour. Gipasabot sa DOT Karaga nga di lamang taman sa pagiya sa mga turista sa mga tourist destinations, apan importante nga maistorya ang kultura, kinaiyahan o pagtamod sa sustainable tourism practices atol sa pagbansay. Namong na ang actors, kung agstors, culture and tourism-oriented representatives alang sa usa ka responsible o community-driven tourism para mas papromote ang turismo sa probinsya. Gikan Kasalukuyan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Marawi, Mindanao State University o MSU Main Campus sa Marawi at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU pinangunahan ang paggunita sa Mindanao Week of Peace 2025 sa Marawi. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Gulalan ko panagumtaman ang kaya malapag na dana Mindanao State University de Misumin Campus sa Marawi ang gulalan sa Institute of Peace and Development in Mindanao din na IPDM na inad niyang suwapan na nadam ko Mindanao Week of Peace ang kaya rago na 2025 ang gulalan ko inad na Peace Fund Run. Binipagpadayan ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o din Papuru. Madakot po na mga umpuan na mga sektor sa Migusaya sa Lagi do Bishop Ulama Conference of the Philippines sa so, gobyerno sa kaya probinsya Lanao del Sur agugyang kaya bandar ang marami. Sumam sa mga polis sa mga sundaro po sa 103rd Infantry Haribon Brigade na linindigiran ng kaya kalimod. Ayan din ang tapsang kaya pananad ng kombina na uwi kupis na adinap ka din so tatapakalalintan kung dulun-dulunan o mga Muslim, mga Christian sa mga lumar sa Mindanao. Kaya katinigang kaya Mindanao uwi kupis kung masawan ng presidente at si Gloria Mapagal-Arroyo Corago na 2001 ang ulalan ko proclamation number 127. Gable si Malik mabuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang e-gov PH account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa e PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirement. sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dakling Kaalaman. Alam niyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit limang libong taon na ang nakalilipas? isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento, kaya't wala pa rin divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng mahigit isang taon ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas na umabot sa 111.077 billion US dollars noong katapusan ng Nobyembre, batayan sa paunang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas ito ng 0.75% kumpara sa 110.249 billion dollars noong Oktubre at 2.3 39% mula sa 108.488 billion dollars noong nakarang taon. Ito ang pinakamalakas na antas mula pa noong Oktubre taong 2024. Ipinaliwanag ng BSP na ang GIR ay binubuo ng mga dayuhang asset gaya ng pamumuhunan sa securities na ini-issue sa ibang bansa, foreign exchange at monetary gold kasama ang mga claim sa International Monetary Fund o IMF IMF at Special Drawing Rights o SDRs. Ang kasalukuyang reserba ay sapat upang tustusan ng 3.8 beses ang panlabas na utang na panandalian at katumbas ng 7.4 buwan ng importasyon, higit doble sa pamantayang tatlong buwan. Umabot sa record na 18.026 billion dollars ang hawak na ginto ng bansa Tumaas ito ng 6.73% buwan sa buwan at 63.49% taon sa taon dulot ng pagtaas ng presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Bumaba naman sa 0.32% ang foreign investments sa 87.808 billion dollars habang bumagsak ng 4.94% ang foreign exchange holdings sa 603.8 million dollars. Bahagyang tumaas ang IMF reserve positions at SDRs. Ayon kay ekonomistang Michael Ricafort, ang pagtaas ng GIR ay pangunahing dulot ng mas mataas na presyo ng ginto. Dagdag niya, nagbibigay ito ng matibay na panangga sa BSP upang makaalam sa foreign exchange market sa gitna ng pagbabago ng piso. Kinumpirma ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang limitadong interbensyon upang maiwasan ang kaguluhan sa merkado na walang tiyak na target para sa piso. Noong biyernes, nagsara ang piso sa 58 pesos and 93 centavos kada dolyar, bahagyang bumawi mula sa mas mababang antas. Sinabi ni Rica Fort na patuloy na susuporta sa GIR ang remittances ng Overseas Filipino Workers o OFWs, kita ng BPO, export at turismo. Inaasahan ng BSP na aabot sa 105 billion US dollars ang reserba sa 2025 at 106 billion sa 2025. 26. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Epektibo na ngayong lunes, ikawalo ng Disyembre, ang bagong minimum, o minimum wage rate sa Eastern Visayas sa ilalim ng Wage Order Number RB8-25 para sa mga pribadong manggagawa at Wage Order Number RB8 DW-06 para sa mga kasambahay. Batay sa Wage Order Number RB8-25, ang minimum wage para sa mga private workers sa riyon ay saklaw na ngayon mula 422 piso hanggang 452 piso. Samantala, para sa mga para naman sa mga kasambahay, itinakda sa 5,800 piso hanggang 6,000 at 400 piso ang buwanang sahod alinsunod sa Wage Order Number RB8 DW-06. Ang mga bagong wage orders ay inilathala noong Nobyembre 22 at ipinatutupad simula ngayong lunes upang masiguro ang mas makatarungang kabayaran sa mga manggagawa sa Silangang Visayas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang makikinabang ang libu-libong pasahero ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 sa alok nitong libreng sakay sa Miyerkules, Disyembre Agis. Ayon sa MRT 3, ito ay bilang pakikiisa ng Department of Transportation o DOTR sa pagdiriwang ng International Human Rights Day. Layo nitong makatulong sa mga commuter at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino sa ligtas at abot kayang transport transportasyon. Magiging libre ang biyahe sa MRT3 sa dalawang itinakdang oras mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Samantala, nagbabala ang mga lokal na importer at mga ngalakal ng posibleng kakulangan sa supply ng karne sa 2026 na maaring magpataas ng presyo kasunod ng plano ng Department of Agriculture o DA na baguhin ang halos 30 taong minimum access volume o MAV para sa imported na baboy. Tinuligsa ng Meat Importers and Traders Association o MITA ang hakbang na tinawag na arbitrary reallocation o reset na magiging hindi patas at magdudulot ng kaguluhan dahil maaring mapasailalim ang imports sa mas mataas na out-quota tariffs na magpapataas ng gastos at makakaapekto sa mga kontrata. Ang MAV ay mekanismong pangkalakalan na kaayon ng pangako ng Pilipinas sa World Trade Organization o WTO na nagpapahintulot sa pagpasok ng agri agricultural imports sa mas mababang taripa. Ang baboy na nasa loob ng MAV ay may 15% taripa, habang ang labas ng kota ay may 25%. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matagal nang inaabuso ang sistema ng ili o ilang importer na nakokontrol ang presyo ng merkado. Anya ang muling pamamahagi ng kota sa malalaki at maliliit na mga ngalak bakal ay magpapalakas ng kompetisyon at magpapababa ng presyo para para sa mga mamimili. Iginit ng MITA na kulang na ang kasalukuyang MAV volume na 54,210 metric tons, lalo na bumagsak na muli sa antas ng 1994 ang produksyon ng baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Umabot sa 1.7 na milyong metriko tonelada ang produksyon noong 2019, ngunit bumaba na sa 1 milyong metriko tonelada. Ayon sa grupo, aabutin ng dekada ang pagbangon hindi sa loob ng kasalukuyang administrasyon. Nauna nang iminungkahi ng MITA ang dagdag na 500,000 metrikon tonelada sa MAV, ngunit hindi pa ito tinutugunan. Nagpanukala si Laurel ng standby expansion na isang li o isang daan at limampung libong metriko tonelada sa ilalim ng MAV Plus Scheme, ngunit iginit ng MITA na panatilihin ang kasalukuyang patakaran at gamitin ang MAV Plus na dapat unahin ang processors at first come, first served imports. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maraming kumpanya sa Finland ang kumukuha ng mga manggagawang Pilipino upang tugunan ang kakulangan sa paggawa dulot ng tumatandang populasyon ng bansa. Ayon kay Elina Santala o Santalati, Executive Vice President ng Barona para sa Global Talent Solutions, ang mga Pilipino ay nakikitang akma sa kultura ng Finland at madaling nakakaangkop kaya't mahalagang bahagi ng kanilang workforce. Sa loob ng labing limang taon, nagririkot ang Barona sa Pilipinas para sa nursing, culinary services, welding at computer numeric Chemical Control o CNC machining. Inaasahang halos kalahati ng workforce ng Finland ay magre-retiro pagsapit ng taong 2040 na magdudulot ng malaking kakulangan sa social at health services, gayon din sa negosyo, sales at industriya. Kakailanganin ng bansa ng humigit kumulang 1.37 o 1.37 milyong bagong manggagawa upang mapanatili ang ekonomiya. Binanggit ni William no Noblock HR consultant ng Amico Group International Recruitment na hirap na ang maraming industriya sa Finland na makahanap ng lokal na manggagawa. Sinabi ni Noblock na mataas ang pangangailangan ng bansa sa mga trabahong gaya ng welders at concrete mixers. Ayon kay Santalati, Batay sa internal survey, may partikular na kasanayan ang hinahanap ng mga kumpanya sa Finland. Gayunpaman, binanggit din niya ang hamon ng pagbaba ng antas ng Ingles ng ilang Pilipinong service workers mula noong pandemya. Kabilang ang Amico at Barona sa apat na Finnish recruitment firms na bumisita sa Pilipinas sa Friendship Week na nagtapos sa job fair sa SM Mega Mall para sa service, hospitality, welding at CNC candidates. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Tuwing tagulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano buhay ito? <laughs> Kaya naman, Simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay uh, crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? <laughs> Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin ah, mababayaran. Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero, uh, zero billing po kami. <laughs> Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pum o pumanaw na sa edad na 84 si Jimmy Mariano, dating manlalaro ng Philippine Basketball Association o PBA at kampiyon na coach. Inanunsyo ito ng PBA o inanunsyo ng PBA ang balita ilang sandali bago magsimula ang ikalawang kalahati ng laban sa Philippine Cup sa pagitan ng Rain or Shine at Converge nitong linggo ng gabi. Sa pahayag ng liga, nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilya at mga mahal sa buhay ng dating PBA player at Presto champion coach na si Ginoong Jimmy Mariano. Naglaro si Mariano ng koleyo sa ilalim ng tanyag na coach na si Baby Dalupan sa University of the East kung saan nakamit niya ang dalawang kampiyonato sa UAAP. Bilang coach, pinangunahan niya ang Presto sa All-Filipino Crown noong 1990. Naglaro rin siya para sa pambansang koponan ng Pilipinas sa 1968 Mexico Olympics at 1972 Munich Olympics kung saan siya ang nagsilbing flag bearer ng bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakuha ng Rain or Shine ang solong liderato sa team standings pagkarang talunin ang Converge 92-84 sa PBA Philippine Cup nitong linggo sa larong ginanap sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Ang panalo ay nagbigay sa Elasto Painters ng 72 record at nagtapos sa 3-game winning streak ng Fiber Xers na bumagsak sa 6-3. Naiwan ang Rain or Shine sa 74-75, may 8 minuto minuto pa ang nalalabi sa ikaapat na yugto, ngunit nakompleto ni Andre Karakot ang isang three-point play na nagsimula ng 9-0 run upang maitulak ang Elasto Painters sa unahan 83-75. Sumiklab naman si Gian Mamuyak sa pamamagitan ng kanyang dunk at three-pointer upang palawakin ang kalamangan ng Rain or Shine sa 90-81 bago tuluyang makuha ang panalo. Nagtapos si Santi Santillan na may labing anim na puntos, siyam na rebounds, dalawang steals at isang assist, habang si Namamuyak at Karakot ay nagdagdag ng labing lima at labing tatlong puntos ayon sa pagkakasunod. Nagambag din sina Mike Malonzo at Kylan Chongson ng tig 10 puntos at nakakuha din ng 10 rebounds si Malonzo. Para sa Converge, nanguna si Juan Gomez de Leano na may 20 puntos habang nagbigay sina Larry Muyag o Muyang at Alex Stockton ng 18 at 11 puntos. Namayagpag si Justin Baltasar sa ilalim ng board na may 21 rebounds bukod pa sa kanyang 10 puntos. Update sa pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gila si Yukian Andrada sa oras na pinakakailangan ng San Beda Pinangunahan niya ang Red Lions sa panalo laban sa College of St. Benilde Blazers 84 to 81 sa Game 3 ng semifinals ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Dahil sa panalo, nakabalik ang San Beda sa NCAA Finals kung saan makaharap nila ang matagal na nilang karibal na Letran sa Best of 3 series. Simple lamang ang strategiya ni coach Yuri Escueda, ibigay ang bola sa kanyang graduating forward. Pinuri niya ang pagiging hindi makasarili ni Andrada sa buong season, ngunit nang dumating ang pinakamahalagang sandali, handa itong umangat. Tumapo si Andrada na may 27 puntos at 4 na rebounds, kabilang ang mga kritikal na tira na pumigil sa pag-angat ng Blazers. Nang mauna ang Binils sa 75-72 sa kalagitnaan ng ikaapat na yugto, pinasok ni Andrada ang isang three-pointer upang itabla ang laro. Sa huling 3 minuto at 23 segundo, muling nakapunto si Andrada mula sa labas upang bigyan ng 81 to 77 abante ang San Beda na siyang nagtakda ng panalo. Nagambag din si Agyanti Miller ng 26 na puntos anim na rebounds at dalawang steals matapos hindi makapaglaro sa Game 2 dahil sa injury. May 10 puntos, anim na rebounds at tatlong assist naman si Brian Sayon, Sahonia. Para sa CSB, nanguna si Tony Inot na may 18 puntos habang si Rafi Celis, Ian Torres at Josh Kahukom ay nagdagdag ng labing apat, labing dalawa at sampung puntos ayon sa pagkakasunod. Nakapagtala si reigning NCAA Most Valuable Player Allen Liwag ng sapung puntos at walong rebounds, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang pagkatalo o pagkatalo. Nakat tutok na ngayon si Liwag sa Gilas, Pilipinas para sa Southeast Asian Games. Gaganapin ang Game 1 ng finals sa Araneta Coliseum itong darating na Merkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. at ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team sa 33rd Southeast Asian OC Games sa Thailand dahil sa bagong format ng torneo na nagbigay ng mas patas na laban. Ayon kay head coach Patakino, mas malinaw na ang landas ng Nationals tungo sa muling pag-angkin ng gintong medalya. Sinabi ni Aquino na sa halip na round robin gaya ng nakasanayan, nakapaloob ngayon ang Pilipinas sa grupo kasama ang Malaysia at Singapore. Ang nangungunang koponan ay diretsong papasok sa semifinals habang ang iba ay dadaan muna sa quarterfinals. Buong kumpiyansa si Aquino sa lakas at karanasan ng kanyang koponan. Tampok sa lineup ang mga veteranong player na sina Chuck Kabinbin, Ana Castillo, Janine Pontes at April Bernardino kasama ang mga batang between na sina Casey De, Lors- De La Rosa, Launa Ozar at Angel Surada. Kasama rin sina Trina Goitinko, Sarah Hain, Monique Del Carmen at Sofia Dignadise. Hindi makakasama si Jack Animam dahil sa obligasyon nito sa kanyang Japanese club. Gayunpaman, binigyan din ni Aquino ang pamumuno pamumuno ng mga veterano na sina Pontejos at Bernardino. Handa na ang Gilas Women na muling makapagdala ng gintong medalya sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, determinado ang Philippine tennis team na itaas ang antas ng kanilang laro sa 33rd Southeast Asian o SEA Games na gaganapin mula Disyembre 9 hanggang 20 sa National Tennis Development Center sa Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. Pangungunahan ni World Number no. 50 Alexandra Ayala ang women's squad kasama ang veterano na players na sina Shaira Hope Rivera na sasabak sa kanyang ikaapat na SEA Games at ang mga bagong miyembro na sina Teniel Madis, Steffi Marith Aludo at Alexa Joy Milliam. Si Ayala ang sentro ng atensyon matapos maging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Grand Slam match sa Open era nang talunin niya si Clara Towson ng Denmark sa US Open noong Agosto. Umabot din siya sa semifinals ng Miami Open bilang wild card matapos talunin ang tatlong Grand Slam champions kabilang na si Iga Swiatek. Noong Setyembre, nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA title sa Guadalajara 125. Ayon kay Women's Head Coach Dennis D., malaking tulong ang presensya ni Iyala sa medalya ng koponan. Anya, malakas na kandidato si Iyala para sa ginto at competitive ang ating buong team. Ipinahag naman ni Madis na kamakailan ay winalis ang ITF J30 Manila Leg ang kanyang kasabikan sa SEA Games debut. Nakapagdala siya ng maraming panalo ngayong taon, kabilang ang Philippine-Colombian Association Open, Gentry Open at Olivares Cup, bukod pa sa mga doubles titles kasama si Aludo. Sa men's team, pinamumunuan o pinamumunuan ni Coach Joseph Lizardo ang koponan, nina Ruben Gonzales at Francis Casey Alcantara na kamakailan lamang ay nagambag sa promosyon ng Pilipinas sa Davis Cup Asia Oceania qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapandar lang ang sasakyan kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa Manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 is a public service announcement. Public service announcement from PBS. Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon. At halu-halu-halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Humingi ng paumanhin ang concert director na si Paolo Valenciano sa nangyaring aberya sa isang music festival na kanyang idinirek sa Makati nitong weekend. Sa Facebook post ng concert director na si Paolo, inako niya ang sisi sa naging uh, ikangay chaos at dalawang oras na delay ng event. Inamin niyang hindi niya nakontrol ang sitwasyon at ayon sa mga ulat, nagkaroon ng bigla ang pagbabago sa lineup dahil hiningi umano ng kampo ni Rico Blanco Blanco na siya ang mag-close ng show. Isang slot na orihinal na nakalaan para sa bandang Cup of Joe. Dahil sa biglaang pagpalit ng oras, kinailangan sumugod ng uh, banda na Cup of Joe sa venue lula ng mga motorsiklo sa gitna ng traffic para lang umabot sa kanilang new call time. Bago, uh, bagamat tinawag ni Paolo si Rico na kanyang uh, hero at binati ng best wishes, nagbitaw ito ng uh, tila matapang na pahayag na sa tingin niya ay hindi na sila dapat dapat muling magkatrabaho pa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mariing itinanggi ng aktres na si Jasmine Curtis Smith ang mga espekulasyon ng netizens na sumailalim siya sa cosmetic enhancement o retoke matapos mapansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Paliwanag ng aktres o ng aktres, nagkaroon kasi siya ng pagbabago sa kanyang timbang mula sa kanyang biyahe sa Australia at dahil sa pamamaga ng mata dahil sa ilang araw na pag-iyak. Dahil o kaya hindi na naitago ng aktres ang kanyang pagkadismaya sa walang humpay na na pambabatikos sa kanyang katawan kung tumaba man ito o pumayat. Samantala, bukod sa issue ng body shaming, itinampok din ang pagiging uh, aktibo ni Jasmine sa mga isyong panlipunan. At uh, isa na dyan ay ang pakikisa niya sa protesta noong Setyembre 21 upang kondenahin ng mga ah, umano'y korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno na nagpapahirap sa mga Pilipino tuwing may kalamidad. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling humakot ng pagkilala ang aktres na si Jodie Santa Maria matapos siyang itanghal bilang national winner for Best Actress sa katatapos lamang na Asian Academy Creative Awards o AACA na ginanap sa Singapore noong Desyembre 4. Sa kanyang Instagram post, inilarawan ni Jodie na surreal ang pangyayari at lab, uh, labis siyang nagpasalamat sa Diyos at sa buong karanasan niya mula pa lang sa red carpet hanggang sa pina, uh, pakikisalaw damuwa sa ibang mga artista. Nasungkit ni Jodie ang Best Actress Award sa pagganap niya sa pelikulang Untold. Ito ang ikalawang beses na nakuha niya ang parehong parangal. Ang una dyan ay noong 2022 para sa The Broken Marriage Vow. Binati rin ni Jodie ang iba pang nagwagi mula sa Pilipinas, kabilang si Dennis Trillo na tinanghan na Best Actor at ang programang Saving Grace bilang Best Adaptation. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagbigay ng paglilinaw ang actress at content creator na si Ivana Alawi matapos mabash ang uh, isang netizen na pinangalan ng Vio dahil sa hindi niya pagtulong kay Ivana uh, o na nagpanggap na buntis sa, sa kanyang content sa viral vlog nito. Paglilinaw ni Ivana, kumuha sila ng consent. kay Vio bago umalis sa lokasyon at may hawak silang uh, footage na pumayag itong isama sa video. At iginiit niya na maingat siya sa pag-blur ng mga taong hindi nagbigay ng pahintulot. Ayon pa kay Ivana, inamin nga ng uh, netizen na yon na si Vio na nakalimutan niyang magbi- oh, na nakalimutan niyang nagbigay siya ng consent. Ang tunay na dahilan umano ng kanyang pagpo-post ay dahil inaasar siya ng mga kakilala na tila ba nasayangan doon sa naging vlog content na 100 100,000 pesos na pabuya na sana ay nakuha niya kung tumulong siya. At ang uh, sa video na yan, ang premyong yan ay napunta sa homeless na si Kuya Jesus. May mga nagsabi rin pwede niyang idemanda ang actress dahil sa privacy violation. At sa uli, humingi na ng pasensya ang netizen kay Ivana matapos ipakita sa kanya ang ebidensya at ipaalala ang mga tunay na nangyari. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Ito na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kashismi sa paikinig. Sa aking mga chika for today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. atin yung napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo maging ang naghatid sa atin ng balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page o channel ng Radyo Pilipinas World Service maging sa ating uh, audio live streaming at sa ating shortwave Radio upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon! Ito ang Radyo Pilipinas, World Service. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, dako ng mundo. The Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ushers in Radio Pilipinas World Service, establishing a bridge on air for Filipinos living and working abroad and the international community. Radio Pilipinas World Service reaches out to Filipino overseas workers, the Filipino diaspora, and foreign listeners all over the world through its online social media platforms via RP World Service Facebook page, YouTube channel, and live audio streaming. 24 hours a day, 7 days a week. Manned by seasoned production and technical personnel with passion and dedication, produces and airs variety of Filipino and English programs ranging from news and public affairs, business, sports, entertainment, audiovisual documentaries, public service, and presidential activities done here in the Philippines or abroad. Radyo Pilipinas World Service, through its online digital platform, is able to connect with Filipinos all over the world. Made possible under the direction and support of PBS-BBS, mandated to disseminate information on programs, agency policies, and establish reliable public service geared for the welfare and protection of overseas Filipino workers and Filipinos living abroad and their respective families. Breaking through time zones and geographical barriers. Radio Pilipinas World Service, through its online digital broadcast, establishes a bridge on air for the Filipino overseas worker and the Filipino diaspora to connect with the motherland and reap the programs and services of government for their sacrifice for their families and valuable contribution to the Philippine economy. But most of all, for upholding Filipino values, culture, and unquestionable professionalism in their chosen field of work. Bangon, Bayang Mahal. Ba- bangon, Bangon, Bayang Mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usapin dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Kasama si Ray Zambang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng lunes. Ikawalo na tayo sa buwan ng Disyembre. Ito po ang programang Bangon Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng Impilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating maagang bumangon team. Mula po sa ating production side, engineering side, maging ang mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan at ang mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan. Ang programang Bangon Bayang Mahal ay inyo po nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Gayun na rin po sa inyong mga radyo sa ating terrestrial broadcast, 7.38 sa AM band, gayun na rin sa ating FM station 104.3 at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po nating shortwave broadcast at online digital platform Radyo Pilipinas World Service. Yung pong araw na ito, uh, ano tayo, holiday tayo ngayon ha, holiday ngayong araw na ito ng lunes dahil ginugunita ngayong araw, December 8, ang Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Para sa ating mga kapatid na katoliko, mahalaga po itong araw din na ito. Ano? So ano tayo ngayon, medyo expect na maluwag ang daloy ng trapiko ngayong umaga. Maluwag ang mga kalsada. Ingat lang po sa pagmamaneho, huwag masyadong kaskasero, medyo umuulan at tumaambon-ambon pa. Yung madulas ang kalsada ho, ingat sa pagmamaneho. Kung nakakatempt, no, nakakatempt na mag, <laughs> ano, mag uh, pabilis ng takbo. Pero hinay-hinay lang po. At kasabay ng uh, ika nga pag, pagiging aware natin sa sitwasyon sa lansangan, kinakailangan eh, yung ating uh, mga kababayan, lalo na yung mga kapatid nating katoliko, yung magnilay-nilay uh, sa, uh, sa pananalangin para dito sa uh, Blessed Virgin Mary. Yan, ano po, holiday tayo ngayon, holiday! Kamusta, kamusta ang biyahe? Nako ha, Carmageddon kagabi <laughs> nitong weekend. Grabe, no? Grabe. Carmageddon talaga naman. Ano po, lalong-lalo na dito sa may bahagi ng Marcos Highway. Maging dito sa kanto ng Marcos Highway, uh, ah, papanik ng Sumulong at uh, tapos Marcos Highway papasok ng ano yan, ng Marilake, yung Kogyo area. Ano, talaga naman. Dahil na holiday rush ba? Holiday rush? Eh, kasi dyan sa Marcos Highway, napakarami rin kasing mga ano diyan mall diyan eh. Sa, <laughs> sa Marcos Highway, hindi ko, ilang mall bang meron diyan Hindi ko nababanggitin yung mga pangalan ng mall, pero nako, kung tatlong mall lang meron diyan Hindi pa kasama yung mall, eh, yung mga subdivision along the Marcos Highway, syempre labas-pasok din yung mga sasakyan diyan sa mga subdivision na yan. Marami ring ano diyan marami ring restaurant, kainan. Ah, nako, lalo na. Grabe, grabe yung traffic. Yung iba po naglakad na lang. Talaga naman. Kaya dahabaan taho natin ang ating pasensya ano po sa mga darating pang mga araw. Expect natin na lumala pa ang trapiko dyan dahil uh, ika nga yung Christmas. At hindi, lang, at hindi lang sa Marcos Highway, sahana rin natin dito sa EDSA at sa iba pang mga pangunahing lansangan napakalaki ng role ng MMDA at ng mga local government traffic enforcers para pumapanatili ang uh, ikang uh, daloy ng trapiko sa kabila ng uh, bumper to bumper na sitwasyon. Siyempre tayo rin mga motorista, habaan din natin ang ating mga pasensya, lalo na yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan at yung mga public utility uh, vehicles, habaan pa ho natin ang pasensya at pangunawa. Dahil kung hindi natin gagawin yon ay sigurado away sa lansangan. Ayaw naman natin dagdagan, di ba? Kung ikaw ang masu kung ikaw lang, ayaw mong ano, ayaw mong uh, magkaroon ka ng problema habang papalapit ang Pasko. Alright, nagdesisyon na po. Ito pang isang magandang balita. Nagdesisyon na ang Korte Suprema na isauli sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang na pong bilyong pisong pondo sobrang pondo na naunang inilipat sa National Treasury. Pero matiyak na, para matiyak na maibabalik ang pondo kasama sa utos ng mga maestrado na isama ang naturang halaga sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Sa isang daan at anim na pahinang desisyon, nakasaad dito na walang bisa ang Special Provision 1, uh, Chapter ang 2024 uh, GAA kaya ah, ililipat na ang 60 bilyong piso dahil ipinatupad umano ang mga ito na may labis na pag-aabuso sa kapangyarihan na katumbas ng kawalan o sobrang jurisdiksyon. Inatasan din po ng Korte Suprema ang Kongreso ang Department of Finance at ang Executive Secretary na isama ang 6 na bilyong piso sa 2026 GAA para matiyak na maibalik ang naturang halaga sa PhilHealth. Sa isang press conference, sinabi ni uh, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na immediately executory na immediately executory ang naturang desisyon o agad na dapat ipatupad. Linaw din ng uh, Supreme Court na nagdesisyon ito na hindi uh, nagdesisyon ang Supreme Court na hindi umabuso si Pangulong Marcos Jr. na sertipikahan niyang urgent ang 2024 GAA. At para to malaman po natin ang uh, ano ano bang magiging epekto nito sa PhilHealth at ano pang magiging uh, magagandang uh, kaganapan na ito para sa PhilHealth. Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating kalihim DOH Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po, Sec Ted. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal. Uh, magandang umaga, Ray. Magandang umaga sa mga nakikinig. Opo, maraming salamat po, Sected, for indulging us uh, this morning. Sected, isusoli na po 60 billion pesos uh, sa PhilHealth at uh, may utos nga po ang Korte Suprema immediate executory na i, ano, i-reflect kagad ito sa 2026 General Appropriations Act. Paano po ito makakatulong sa PhilHealth? Uh, una muna, ano muna reaksyon niyo dito at paano ito makakatulong sa PhilHealth para palalong mas papalawig ang serbisyo at mga programa nito, Sected? Well, unang-una, naalala nyo, uh, a few months ago, nang anunsyo na ang Presidente na ibabalik na yung 60 billion sa PhilHealth. So nauna na yung nauna na yun kaya nasa net na yun ano na inilagay na rin natin sa budget ng uh, ah, PhilHealth yan at uh, inihintay na lang natin mapasa sa batas para ma-implementa immediately itong desisyon ng ating Supreme Court. Kami naman natutuwa dahil ang isang issue dyan, yung question tungkol sa paggamit ng sin tax o health taxes sa mm. sa ibang programa. Ni ang bali nando doon sa decision eh ang taxes na nakuha para sa health ay para, dapat gamitin para sa health. So magandang decision yan kasi sa atin, sa DOH at saka sa PhilHealth, malaking tulong ito sa ginagawa nating mga programa ngayon, yung pag-implementa ng universal health care at mm. yung ating zero balance billing na ginagawa natin ngayon sa mga ospital ng DOH at yung pagtaas ng mga PhilHealth benefit package na ginagawa ko naman bilang chairman ng PhilHealth. Alright, uh, speaking of that, uh, Sected, uh, para lang magkaroon ng konteksto yung ating mga tagapakinig at tagapanood, ano po, uh, tulad na banggit nyo, pinagutos na ni Pangulo yan, actually earlier pa, na maibalik yes. na sa PhilHealth. Pero in the first place, bakit ba nawala o bakit ba hindi ibinalik sa PhilHealth? Kasi hindi lang ito 60 billion kung tutuusin mo, eh, no? Sected, bakit ba hindi ito naibalik agad sa PhilHealth? Bakit ba ito inalis sa PhilHealth, hindi binalik in the first place? Oh, sumunod kasi ang board ng PhilHealth sa batas doon sa 2024 GAA, General Appropriate Act, nilagay sa special provision. <clears throat> yung minimension mo na special provision na pwedeng gamitin ang uh, mga savings, savings at surplus funds ng mga government-owned controlled corporations para gamitin sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Ito yung mga hiningi namin ponduhan na walang budget Mm-hmm. So ang na-compute na ginagamit na surplus ng PhilHealth kasi every year nangihingi yan ng budget eh. So uh, every year hindi naman niya na-implementa lahat. So sabi ng uh, pamahalaan, so oh, teka muna surplus yan na subsidy. Mm-hmm. Ibalik niyo sa treasury. So yun ang na-compute no, 89 sa tatlong taon, parang 89.9 yung total. Ngayon, nung binalik yan, unti-unti din. 30 billion at a time lang. Kasi nga, mm. nasa mga bank account yan na kailangan ng so 60 at 60 billion nag-issue na ang Supreme Court ng temporary restraining order or TRO dahil may mga nag-file nga ng case na bakit nasa health na ibabalik mo pa sa uh, treasury. So yun yung yun yung naging maganda dun sa decision. So decision, actually sa totoo lang yung 60 billion karamihan nun ginamit din sa health. Mm-hmm. Yung siguro yung initial uh, uh, na pinaka-importante doon, yung health emergency allowance. Alala mo, Ray, eh, ito yung mga pangako pa nung nakalang administrasyon na hindi nila napondohan. Mm-hmm. So nakumpleto namin yan, nabayad namin lahat ng health emergency allowance sa mga health workers na nagtrabaho sa COVID. So dyan, dyan kinuha yun. Mm-hmm. Pangalawa, yung maitip yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ito yung mga mahihirap na dahil kulang yung PhilHealth, may kailangan pang bayaran sa ospital, public man o private. So magre-request ka lang sa DOH na babayaran yan. Nadagdagan yung aming maitip ng cash, no? Tapos yung Health Facilities Enhancement Program o HPEP, e yan din yung isang source. Yun yung mga health center, mga equipment sa ospital at mga uh, DOH hospitals mm-hmm. na additional funding. And then, yun nga yung kumontra yung mga health advocate, may parte doon na ginamit sa mga tulay, sa kalye, sa farm to market food. So meron ding a certain portion. Pero karamihan sa health din nilagay. Hmm. Alright. So, okay. Ngayon po, itong 60 billion pesos na ito, na naisoli na sa PhilHealth, utos na nga ng Korte Suprema at sabi nga niya immediately sa executory maisama kagad sa 2026 national budget. So naka-incorporate na po ito, uh, liwanagin ko lang sected, naka-incorporate na ito sa NEP at uh, nakasama na ito sa budget para sa 2026. Uh, walang issue na yung pagsole kasi naisoli na naman eh. So na, ilalagay na talaga sa budget ng Yun. Ang maganda dyan, uh, ang PhilHealth kasi nagtatap na sa ating reserve fund. No? Meron tayong reserve fund by law. And uh, dahil tinataasan namin ang benepisyo sa PhilHealth, medyo sa computations, medyo matatap talaga yung ginatawag na reserve fund. So Alright. malaking tulong yung pagbalik ng 60 billion. Mm-hmm. mm-hmm. And uh, now that uh, nagdesisyon ng Korte Suprema tungkol dito, president na ito, ano po, sected na hindi na kaila, hindi na dapat ibalik sa Treasury anumang ikang uh, surplus fund ng PhilHealth. Oo, oo tama na. Ang isang number, that's one, no? Ang number two, ang sinasabi ng Supreme Court pag uh, health taxes o sin taxes, sa health dapat ilagay. Yun ang sinasabi nitong Supreme Court decision. So maganda sa akin yan. Maganda bilang Secretary of Health. Mm. Magandang ano yan, decision. No? Alright, okay. Now, nabanggit po ninyo kanina, malaking bagay ito para hindi na magalaw pa yung surplus fund ng uh, PhilHealth at uh, dahil dito sa pagbabalik ng 60 billion pesos para mas lalong mapalawak, mapaigi ang mga serbisyo ng PhilHealth and programs including the Zero Balance Fund. So sa ngayon po ba, ka kamusta ang Zero Balance Fund? Kasi nasubaybayan ko po, sekted yung uh, ika nga isang Senate hearing kung saan uh, ika nga kausap nyo si Senator Cayetano. So, how is this going on? Paano po ngayon itong uh, zero balance billing at na-address na po ba yung mga issue na ito? Actually, walang issue. No? Mukhang hindi lang naintindihan ni Senator Cayetano kung paano yung zero balance billing. At nalilito siya doon sa no balance billing. Hmm. Yung no balance billing kasi was the old program. Kailangan indigent ka para makakuha ka ng no balance billing sa mga DOH hospital. So, sa lahat ng ibang other hospital, may copay naman talaga, may babayaran pa. Mm-hmm. So, pero ang DOH ang nag-implementa ng no balance. Ngayon naman, ang inimplementa ni President BBM ay zero balance. Basta ikaw ay nasa basic accommodation. Mm. Ibig sabihin ng ward, pag ikaw ay nagpa-admit sa pay ward, di ka nakasali sa zero balance. Mm. may babayaran ka pa aside from yung PhilHealth. Pero yung PhilHealth, makukuha mo pa rin. Mm. Pero pag nasa basic accommodation ka, nandoon na yung pinaka ano, pinaka libre ang babaya. Wala ka na. Ma, ma, mga 1 million patients na ang nabi, naka, mm. nagbenepisyo dito mula mm. nung nag-umpisa tayo noong July after the SONA. Hmm. Implementa mm. agad namin sa 83 DOH hospitals pagkatapos ay eh, almost 1 million uh, patients na ang nag, napauwi namin wow. na zero balance at walang binayaran po. May mga pasyente pa dyan napauwi. 2 million ang bill. Meron pa 2.7. So, ang average naman na uh, Ray, mga nasa 40,000. Ang nangyayari dyan, uh, 30% binabayaran ng PhilHealth, 30% na pupunta yung maitip, yung maitip funds, at another 40% yung aming maintenance and operating expense at saka yung tinatawag naming quantified pre-service o yung aming revenue, yung mga kita ng ospital binabayad yan sa mga naka-admit sa uh, basic accommodation. Pag nag-pay ka, hindi ka kasali. Alright. May health ka pa. May PhilHealth pa. Parang parang yun ang pinupoint out siguro ni Senator Cayetano, no, sected. Kailangan daw pati sa, I think, sa private hospital magkaroon din ng zero balance billing. Am I correct? Oo, yun, yun ang pagkakamali niya. Kaya nga private. Ang private hospital, walang subsidy ng government yan. Ang naglabas, nagpatayo niyan at bumili ng equipment niyan, nagsusweldo ng mga nurse niyan, private money. So ang pwede lang gamitin diyan, yung PhilHealth. Mm-hmm. Pagkatapos, pag ikaw nagpa-admit ka sa private, magbabayad ka talaga. Kasi mm-hmm. private yun eh. Mm-hmm. So ang ako, ang ginagawa ko ngayon, tinitingnan ko kung paano mapalawak itong zero balance sa ating LGU run hospitals. Marami mm. tayong ospital. Mas marami tayong ospital na ang nagpapatakbo governor o kaya mm. city mayor. Mm. So yan ang ano, uh, gusto nating mapalawak pa. May mga governor at uh, mayor na zero balance na sila matagal na. Yes, yes. Okay. Oo, kasi mayaman, mayaman yung siyudad o mayaman yung probinsya. Pero mm. karamihan, may, may copay, may dagdag pang bayad para mabuhay yung ospital, mag- magkapropondo. Kasi kundi, walang, pang, walang pera yung pamahalaan. Yung LGU, walang pera. Alright. So ulitin ko lang, uh, ah, Sec Ted, 1 million na ang uh, ah, na-extendan ng uh, tulong nitong yes, sa zero balance billing natin sa mga uh, government, ano sa, sa mga DOH land hospitals. Yes, yes. Wow, 1 million dami na, no? Oo, oh, oh, ako nag, nalula ako doon, 1 million. So ang laking pondo noon. Ngayon, pero nag, ano, para sa kapak, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na sected, hindi lang hindi lang yung confinement ha, ang naisisiro balance billing, pati yung mga halimbawa prosthetics, yung mga iba pang mga gagamitin na dapat halimbawa yung mga steel alloy na nilalagay misa sa mukha pag nagkakadeferensya na aksidente, kasama rin pala sa zero balance billing yun? Well, kasama na kasi sa PhilHealth yung iba nun eh. Mm-hmm. So sinasagot na yung mga bakal implant. Some of that is uh, covered by PhilHealth. Some, yung kinukuha na sa pondo ng revenue at kita ng ospital para mag, basta nasa basic accommodation kayo. Mm-hmm. Basta nasa basic accommodation. So, uh, so itong 60 billion pesos na ito, Sected, uh, ah, paano direkta mapupunta ito sa mga DOH hospitals natin? May proseso bang susundan? Ah, sa PhilHealth yan ibabalik. The 60 billion, ibabalik sa PhilHealth. Tayo, nabigyan tayo sa hospital, sa DOH, ng maipip additional, inakyat from 22 billion to 60 billion yung aming maipip. Nanggaling naman ito dun sa flood control. Di ba mm. nilipat yung flood control money sa health at education. So magiging serbisyo na siya sa ating mga hmm. kababayan. So uh, magandang decision yun ng ating presidente na gamitin na lang kaysa flood control na nagiging ghost ay eh, gamitin sa kalusugan at sa edukasyon. Alright. Ito, Sected, pasensya ka na pero kailangan kong tanongin ito kasi siyempre zero balance billing sa mga DOH hospitals natin at target nyo pa ngayon pati in the, in the near, near, near future eh maibaba rin itong serbisyong ito sa mga LGU hospitals ano pero yung ano yung uh, ika nga sistema naman ng pagtanggap ng mga pasyente lalo na sa ating mga DOH hospitals uh, hindi naman po tayo nagiging overcrowded dahil syempre tatakbo lahat sa government sa DOH hospitals sector Okay, so we have uh, experienced mga 15 to 20% increase. Ngayon, ang solusyon namin dyan, yung aming bukas na, na, napag-usapan na natin dito yung bagong urgent mm-hmm. care at mm-hmm. ambulatory services center. So at uh, pinalalakas ko ang tinatawag na primary care. Yung mga super health center, nalala mo, gusto ko mm-hmm. tumakbo mm-hmm. sila. Ah, sapagkat pag ang mga uh, nagpupunta sa ospital, eh, outpatient lang. Hindi na nila kailangan pumunta sa ospital. Mm. So, gagandahan natin yung sistema ng primary care sa Pilipinas para hindi nagsisiksikan sa ospital. Mm. Alam mo, 80% ng pumupunta sa ospital namin gusto lang magkaroon ng laboratory, CT scan. Mm. O kumitin yung operation, pwede doon outpatient. So ito ang nakatulong. Meron na akong 59 na bukas centers all over the country. Mm. At gustong gusto ito. Hindi, walang pila. Uh, malapit lang sa komunidad. So may doktor, may laboratory, may x-ray, may ultrasound. So doon na nila ginagawa. So i-decongest natin yan Pangalawa, uh, papatulungin din natin yung LGU hospitals para ma-refer natin yung ibang pasyente doon at i-zero balance billing din natin to mm. support ng PIPIP. So pwede pa rin natin tulungan yan. And also sa private, pwede pa rin kung malayo yung DOH hospital, ang lahat ng private hospital merong 10% na tinatawag na charity beds. Mm. So yun pwede natin tulungan with PhilHealth and MyFit para hindi masyadong mabigat sa kanilang panggastos. Yan, okay. And of course, uh, may, ito, paano po mas mapapaganda na itong 60 billion pesos na ito yung mga serbisyo ng PhilHealth? Kasi siyempre, ang, ang unang nasa isip kasi, kapag ano, yung mga major uh, disease or ailments, ano ba, heart, uh, stroke, mga heart, heart problems, mga major surgeries, eh, pa, paano po yung mga halos outpatient lang, halimbawa yung mga minor na mga kinakailangan lang natugunan, lalo po ngayon, sected, magpapasko, di ba? Baka marami tayong uh, pumasok ng mga papasok sa ospital, sa mga diho sa ospital, sa problema na inatake sa puso, tumaas ang blood pressure, tumaas ang diabetes dahil sa, alam niyo na, pagkain dahil uh, holiday season, sected. Tama po yan. So, ang nangyari, nagtaas na, na kami sa PhilHealth. Tinakasan ko na yung sa heart attack, half a million pesos. So, kahit magpunta ka ng private, actually ngayon, ginagamot na rin ng private hospital. Hindi na pinapasa sa public kasi mm. meron na nakikitain from PhilHealth yung dialysis, tinaas na rin natin. Yung uh, uh, as mga stroke, mga atake, itong para sa Pasko, may tinaasan na rin natin yung emergency department, emergency room outpatient treatment. Pag ginamot ka sa emergency room, may bayad din yun uh, may party doon, sagot na. Kung sa DOH hospital ka pupunta, zero balance po yun. Wala kang babayaran pag nagpatingin ka sa ER o ma-admit ka. So yan ang mga tulong na maibibigay ngayon. Yung pondo na yun, doon natin makukuha yung mga pambayad sa mga ospital na be- PhilHealth benefits. So just before I end, para lang klaro na ano po, Sected, itong, itong zero balance billing is all effective uh, sa ano lang, sa mga DOH run hospitals. Basic, oh, oh basic. magpa-admit sa, sa basic or ward accommodation mm-hmm. uh, uh, ng DOH hospital. So Ayan. Mm. ikaw ay nagpa-admit sa pay, sa may bayad, may bayad yun. Okay. <laughs> may pay. Eh. Alright. So, <laughs> so, hindi ka nakasali sa zero balance. Exempted Alright. ka na. Mm-hmm. So, kung gusto nyo malibre, sabihin nyo sa basic accommodation o sa ward sa DOH hospital. Ang rate, ang ward at basic accommodation namin, magaganda na, pinaganda mm. ko na naka-aircon na ang 40% ah. ng mga pwede, ospital. Pwede, oh, na akong, pwede na akong pumunta. Pwede na akong pumunta. Ay, naku. Magpa-admit. <laughs> sa kasakali. Pinakamalapit na yung East Avenue. Gusto yes, yes, yes. Opo. Nandiyan nyo, makita nyo yung guard doon, pakita sa inyo ng director, para alam nyo kung ano yung sinasabi nating basic accommodation. Ang ibig lang sabihin ng basic accommodation sa batas, shared. Mm. So, ibig sabihin, hindi yung solo kwarto. Mm-mm. Pilipino kasi nagkakasakit gusto may eh, single room eh. Kaya uh, napipilitan sila magbayad. Hindi nila alam ang mga ospital, pag naningil yan, pagka nasa single room ka, mas mahal na yan. Mm-mm. Kahit sa private. Ganun, eh, pag nag-suite room ka, mas mahal pa yan. Kaya, so, ganun yung uh, pricing ng ating mga ospital. Mm. Sa DOH, basta ano ka, nasa basic accommodation. May mga ospital ako, nag-alis na ng pay room eh. Mm. Sa At ano na, lahat, ward na. Tinggan, oo. Na, nag-alis na sila ng pay. Basta basic na lahat, 100%. Pero alam oh. yan, kailangan pa rin nila yung pay kasi nga yung iba yun ang hinahanap dahil yung doktor nila nandoon doon sa DOH hospital. Pero maliit na porsyento na lang yung pay ward, yung private rooms. Ah, ang private room, 10% lang ang allowed namin. So, 90% ng kama sa DOH hospital, basic accommodation. Mm. Okay. Yung, yung pay, nare-retain namin kasi gusto namin makapag-practice pa rin yung mga doktor na magagaling mm-hmm. para mm-hmm. mag-stay sila sa DOH hospital. Kasi pagka inalis ko yan, yung iba sa kanila, lilipat na lang sa private, eh, mm. mabawasan tayo ng magagaling na doktor. Alright. I, I can see that logic, ano, sected na ma-maintain okay. pa rin at least 10% ng payward uh, private rooms para siyempre ma-maintain at uh, mapanatili natin yung mga expert na mga doktor na magsisilbi rin sa bayan. Correct, correct. Kasi kung hindi, pag sabi ko mag-practice kayo dito, eh wala naman sila kita, sweldo na, ay aalis yan, pupunta mm. na lang sa practice. Pero right. sabi ko, pwede kayong mag-admit ng private patient nyo dito. Ay, mas madala sila doon. Kasi pinupunta nila yung private patient nila, nagtuturo sila mm. ng mga bata. So, yun. Well, last question na lang po, Sected. Uh, ah, ito po bang pagbabalik na 60 billion pesos sa PhilHealth, ano po ang inalalarawan nito sa layunin ng Marcos administration sa sektor ng kalusugan? Well, nakikita natin ang prioridad ng ating presidente sa mga nangungunang social services kalusugan, edukasyon, social welfare, yung mga ayuda at yung ating agriculture, food, uh, food security. Yan ang priorities ng ating pamahalaan at ako yung natutuwa kasi ako nagsilbi na rin ako rin sa ilang presidente, the previous at saka yung the previous before the previous. At ngayon ako nakakita ng ganitong suporta sa larangan ng kalusugan at pondo para sa kalusugan. In fact, itong budget na dadating 2026, pinakamalaking budget to, lalantas to ng 400 billion kung sakali mm-hmm. para sa katulungan lang. So this is the highest budget I've seen in my four decades as a doctor. <laughs> pinakamalaking budget mm-hmm. po. Mm. Lang. Sana magdalik talaga ito bilang serbisyo at better healthcare sa ating mga kababayan. With that said, maraming maraming salamat po sa oras sa ipinagkaloob niyo sa amin at sa mga paliwanag tungkol dito sa napakalagang pinag-usapan natin. Thank you very much, Sected. Mabuhay po kayo. Okay. Salamat, mabuhay ka rin. Ang ating pong kalihim ng Department of Health Secretary Ted Herbosa. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Indoy Pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam. pamamagitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kaputong ito, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. Bureau of Immigration ipinagmalaki ang nagawa nito ngayong 2025. Alamin natin ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas report. Ilatag ng Bureau of Immigration ang mga pangunahing tagumpay nito sa 2025 kabilang ang modernisasyon ng serbisyo, pagpapalakas ng teknolohiya at pagpatupad ng mga bagong sistema. Mula January hanggang November 2025, umabot sa 1,908 illegal na illegal foreigners ang naaresto, 3,829 naman ang na-deport, halos kalahati dito ay pawang may kaugnayan sa illegal na pogo. Naitala rin ang 1,243 repatriated na biktima mula naman sa mga scam hubs at 178 kaso na posibleng biktima ng online trafficking na naindorso naman sa Interagency Council Against Trafficking hanggang December. Kabilang sa mga nauna namang mga bansa na mga mga nationalities na mga dumarating sa Pilipinas ang ah, United States, South Korea, China. Kabilang sa mahalagang nagawa ng ahensya ang pagbubukas ng OFW wing, paglulunsad ng Advanced Passenger Information System, pagpapatunay pagpapatupad ng POGO ban, pagpapanatili ng Tier 1 status sa U.S. Trafficking in Persons Report 2025, pagpapahusay ng e-travel, paglunsad ng cruise visa waiver, at pagbubukas ng bagong gusali at BI Warden Facility sa Muntinlupa. Mula pa rin dito sa Lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iba pang kaganapan, Senate President Tito Soto, iniit na hindi kailangang maghingi sa kanya ng travel authority ni Senator Jingo Estrada para sa mga personal trip abroad. Ang detalye mula kay Nimpa Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nilito ni Senate President Vicente Soto III na hindi na kailangan ng sinong senador na kumuha ng travel authority mula sa kanyang opisina para pumunta sa ibang bansa kung ito ay personal nilang lakad. Partikular na tinutukoy dito ni Soto si Senador Jenggoy Estrada kasunod na panawagan ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla sa Senate President na huwag pahintulunan si Estrada na lumabas ng bansa. Ginit rin ng Senate President na wala siyang natanggap na anumang request o sulat mula sa ombudsman na humihiling na huwag bigyan ng travel authority si Estrada. Pinaliwanag nitong base sa pulisiya ng Senado, tanging ang mga official travel lang ng mga senador ang kailangang aprubahan ng Senate President, hindi ang kanilang mga personal travel. Binanggit rin ng Senate Leader na sa Sandigan Bayan dapat mag-request ang ombudsman at hindi sa kanya mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ligpas, Usongan Radyo, Pilipinas, Radyo Publiko. National Capital Region Police Office. Iyak ang kahandaan ng paglalatag ng police visibility ngayong holiday season. Ang detalye mula kay AJ Ignacio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Report. Yes, tama nung rin. Magandang umaga. Tiniyak nga ng National Capital Region Police Office na sapat at uh, nakahanda ang uh, kanilang uh, pamunuan sa paglalatag na ng police visibility ngayong holiday season. Kung saan sa isang statement, tiniyak ng NCRPO na makakapag-deploy ang kanilang hanay ng sapat na police visibility sa mga pampublikong lugar ngayong holiday season. Dagdag pa ng NCRPO na may mahigpit ang panawagan ng NCRPO sa publiko na manatiling alerto at ligtas at isecure ang mga kagamitan kapag nasa matataong lugar. Muli naman uh, siniguro ng ah, pamunuan ng National Capital Region Police Office na malapit sa mga mga pampublikong lugar ang kanilang mga pulis upang mas mabilis ang makaresponde anumang hamon ng seguridad at sakuna. Mano, Manong Rey, mula pinakuling balita mula pa rin dito sa Camp Bagondiwa sa Lungsod lungsod ng Tagig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At narito pang isang report, napapanahong itong report na ito, mga isnaberong taxi driver ngayong holiday season, pinakakastigo ng Department of Transportation. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. report. Ano rin inatasan nga ni uh, Transportation Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito'y para kastiguhin yung mga isnaberong uh, taxi driver lalo't nagsa ang mga mamimili sa mga mall at iba pang uh, pamilihan sa buong uh, bansa dulot nga ng uh, holiday rush. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-monitor at tugunan ang uh, mga hindi katanggap-tanggap na pag-uugali ng mga super na tumatanggi sa mga booking at uh, tumatanggi sa mga pasahero at uh, lumalabag sa iba pa mga batas trapiko ngayong holiday season sinabi na o binigay din ng uh, transportation chief uh, na dapat maging responsable ang mga chopper at uh, panagutin kung saan sila man ay nagkasala Mahigpit kasi ang uh, ah, tagubilin ng uh, ah, DOTR na ang mga prangkisa ay hindi uh, ay hindi obligasyon kundi pribilehyo na ibinibigay sa mga tsuper. Nararapat lamang ng suklian ng mga tsuper ng uh, tamang pagbibigay ng serbisyo sa mga pasahero ang kanilang uh, mga prangkisa at uh, sinabi pa na mga taxi at iba pa mga transport network companies uh, ay kinakailangan uh, mag, uh, maghatid ng kanilang mga pasero saan man panig o saan man ang mga destinasyon ng mga ito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala mga na-stranded na pasahero, dahil uh, sa bagyong Wilma na tulungan ng DSWD. Ang detalye mula kay Mary Ann Pastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Agad na hatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pasaherong na stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa bagyong Wilma. Sa ulat ng DSWD sa Bicol, 300 ready to eat food tax ang naipamahagi nito sa mahigit 1,000 na stranded na travelers sa rehiyon nitong weekend. Kabilang dito ang 124 food packs na ibinigay sa higit 600 truck drivers at helpers sa Castilla Port, 120 sa Bulan Port at 50 26 naman sa 279 na stranded sa Pilar Port. Nahatilan din ng tulong ang 189 na stranded ng mga pasahero sa Surigao at sa nasipit port sa Agusan del Norte. Ito ay alinsunod sa utos ni Paul Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na walang pamilyang Pilipino ang magugutom at mabigyan ng kapanatagan ang bawat mamamayan sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kaugnay pa rin ni ah, Bagyong Wilma, alamin naman natin ang naging epekto nito sa iba't ibang uh, bahagi ng bansa. Narinya na po natin ngayon ang ating Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po, Asek Rafi. Welcome po muli sa programang Bangon Bayang Mahal. Yes, Ray. Good morning. Magandang umaga. Alright. Uh, kamusta po ang pagmumonitor ng ating Office of Civil Defense sa pangkalahatang naging epekto nitong bagyong uh, Wilma? Uh, particular dito sa may bahagi ng Visayas, maging dito sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Meron pa nga pong umabot hanggang northern, uh, epekto sa bahagi ng Northern Mindanao. Kamusta po ang pagmumonitor, Asek Lapi? Oh, ah, ito nga, in general, ano, very minimal yung effect. Uh, walang mga major incident tayong na monitor dito sa pagka uh, da- daan ni Wilma. No? So, so far, meron lang tayong, uh, although ang uh, umabot na barangays affected ay 302, at uh, uh, that translate to around 132,000 individuals ang apektado. So nagkaroon naman tayo ng preemptive evacuation at meron tayong mga evacuation centers na binuksan. Umabot po ng 102 yan, uh, housing uh, around uh, 14,000 uh, individuals. No? But uh, kumpara mo doon sa dalawa o tatlong uh, nakaraang bagyo, uh, napaka-minimal po ng epekto na ito uh, at uh, halos wala pong uh, major incidents. Although merong mga report tayo na merong missing, uh, doon sa Bicol. But uh, ah, binivalidate natin yan at uh, yan naman ay uh, ongoing pa yung uh, mga operasyon nila doon. Alright, so pa pakiulit lamang po just to confirm uh, Asek Rafi, uh, ilan po yung naitayo nating uh, evacuation center serving how many individuals or families? Uh, 102, umabot po 102 evacuation centers. Uh, uh, halos uh, 14,000 individuals po ang uh, kinater nito uh, itong 102. Uh, ah, ano ito, Visayas, uh, yung tatlong regions na tatamaan at uh, kasama naman yung pang nag-preemptive dito. So very minimal po ito kumpara doon sa mm. nakaraang mga bagyo. And uh, any any recorded uh, verified casualties or injuries? Wala pa po, wala pa po. So so far uh, wala po tayong uh, reported uh, injuries or uh, casualty or uh, patay po dito sa uh, Wilma po. Alright, sa, sa pagmumonitor din po po ng ating Office of Civil Defense, meron pa rin ba tayong mga ports o pantalan na suspended ang operations, making it uh, may mga dahil sa mga stranded na pasahero? Oo, oh, halos umabot po ng 12,000 uh, passengers ang naging stranded. Ano? But uh, ngayon po, na, ngayong araw, uh, nag-improve na po yung uh, ating mga weather condition So nag-lift na po ng karamihan mga ports operation. So uh, nag-restore na po, no? Karamihan dyan sa mga ports na nag-suspend. So uh, all in all, uh, ah, 12,000 yung mga pasaherong stranded, uh, lalo na dito sa Visayas, no? And uh, sa Bicol region, kasi yun po, nagtaas tayo ng mga gale warning doon. So yun po ang uh, epekto. But uh, in general po, uh, magbubukas na po, uh, magre-resume na yung mga ports natin ngayong araw. Yan. At kanina balita ni Mary Ann Bastasa yung pong uh, assistance tulong ng DSWD dito sa mga naapektuhan natin mga kababayan. So uh, up to now patuloy pa rin naman po yung pag-extend ng assistance ng DSWD maging ng iba pa mga local or national agencies ano po True, the Office of Civil Defense. Opo, opo. Tuloy-tuloy po yan. Uh, hindi po tayo umihinto dyan sa pagbibigay ng uh, uh, relief. Ano? So, so far, para dito sa Wilma, nasa 885,000 na worth of uh, assistance ang uh, naibigay natin from DSWD, from LGU. But again, uh, uh, kumukuha pa tayo ng mga updated nito. But uh, uh, tuloy-tuloy po yan. Uh, yan naman ang uh, kautusan ng ating Pangulo na tuloy lang po ang uh, pagbibigay uh, suporta sa mga LGUs po. Tanong na rin na po namin, Asay ah, Crappy, kasi ah, ayon sa pag-asa, itong ah, LPA na lang siya ngayon, ano? Itong si Wilma. Mm, mm nag-downgrade na po ng LPA ah, nung isang araw pa po. Oo, at Ah, kahapon, ah. ah, there's also big chance na malusaw na rin ito. Yes, yes. Ah, but ah, yun pa rin, may mga dalalang siyang ah, mga localized ah, na ulan. So meron pa rin mga areas na maulan pero ganun naman talaga ang ating weather for December. Talagang uh, uh, rainy season tayo but uh, ito nga nag-downgrade na siya and hopefully malulusaw na ito uh, itong uh, si Wilma. Uh, with that, uh, Sir Crappy, maraming salamat. Pero baka mayroon pa mga importanteng anunsyo pa unawa sa ating mga kababayan. Kung po, uh, Sir Crappy. Oo, uh, kami dito sa Endreams yan, sa OCD ay tuloy-tuloy lang po ang aming pagbibigay uh, suporta sa LGUs. So, uh, tuloy lang po ang ating kooperasyon na ibibigay sa ating mga authorities uh, para po uh, tuloy-tuloy lang din ang ating uh, uh, pag-monitor nito at uh, pagbigay uh, po ng uh, assistance sa lahat. So maasahan niyo po uh, kahit uh, December na po ang ating NDRMC, NDRRMC ay uh, tuloy-tuloy po ang ating trabaho at uh, hindi po tayo hihinto hanggang matapos po itong uh, ang mga pag-responde natin hanggang sa rehabilitation po. With that, maraming salamat po, Asik Lapi, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much. Yes, maraming salamat din po at uh, magandang umaga. Ang ating pong ah, Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dafort. Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ayun po ngayon ay bumabaybay na sa mga nalalabing bahagi ng ating uh, programa ngayong umagang ito ng lunes. Kawalo sa buwan ng Disyembre. Ulitin ko, holiday today. Ano po, holiday today? Yan, ano ho? At uh, kaya maluwag ang ating mga lansangan, ang ating mga pangunahing lansangan. Pero basa po ah, uh, dahil nga po sa may mga pag-ulan-ulan pa rin tayong nararanasan at malamig na klima ng panahon. Ulitin ko yung aking paalala sa ating mga motorista, hinay-hinay sa pagmamaneho. Mga kalsada, alam kong uh, ah, kumisan excited, nagiging uh, ika nga, nap- napapatapak tayo ng madiin sa silinyador sa mga driver, ba- mapabribado o mapapublikong sasakyan. And maluwag ang kalsada eh, di ba? Oo. Ay tayo sa traffic eh. Nakakita ka na napakaluwag na kalsada, parang tuwang-tuwa ka. Ah, oh, totoo naman yun. Pero ingat lang po sa pagmamaneho. Unang-una umuulan, ah, medyo baka hindi kumapit kagad yung preno pag bigla kang tapak dahil sobrang tulin mo. Hinay-hinay lang, hinay-hinay lang. Makakarating at makakarating ka rin naman sa destinasyon mo ng mas maaga dahil walang traffic. And of course, ngayon pong araw na ito, December 8, nako, Today, December 8, may magdiriwang po ng uh, kaarawan. Nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, December 8. At magdiriwang po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong uh, December 8, lunes. Walang iba kundi ang ating former Bureau Director, Director uh, Bong Aportadera. Ayan, so... Happy, ang ating... happy, happy birthday eh, happy ang aming pong pagbati sa inyo, uh, Director Bong Aportadera, ang ating former Bureau Director, uh, Bong Aportadera. At happy, happy birthday po sa inyo ngayong araw nito, December 8. May, may you have more birthdays to come and uh, we wish you all the best. Ayan, happy, happy birthday, uh, Senior Warden Bong Aportadera. Thank you. Kanina po yung ating panayam din kay uh, Secretary Ted Herbosa ay eh, hinggil naman po dun sa 60 billion pesos na inutos na po ng Korte Suprema na ibalik immediately executory. Immediately executory. Ah, hindi bukas, <laughs> hindi next month, hindi next year, kundi immediately executory. 60 billion pesos. Pero mind you, ito pong 60 billion pesos, bawas na po yan kasi nasa 80 billion yan eh. Kung tutuusin niyo po ninyo, nasa 80 billion yan. Nauna po kasing nailipat yan, para lang magkaroon kayo ng uh, ah, konteksto, overview, it was 80 billion plus, to be exact. It was 80 billion plus yung surplus ng PhilHealth for a period of ilang taon. Nagkaroon sila ng surplus na 80 billion plus. Ngayon, uh, since na may surplus, i, i, inilipat o nilagay ito, isinoli sa Treasury ano po, na kinontra po talaga nakitang may may may konting uh, problema do sa paglilipat. So kinontra ito lalo-lalo na ng mga health advocates at ng ilang mga mambabatas at ng ilang mga stakeholders ano pointing out that yung anumang pondo na nanggagaling sa surplus mula sa Pil, na mula sa PhilHealth ay dapat nakatuon sa universal health care ng ating mga kababayan na pondo para gamitin sa pagpapalawak ng serbisyo at mga programa ng PhilHealth now including the zero balance billing. Yun po, uh, after uh, uh, ilang uh, buwan na diskusyon at uh, ikang legal process, nagdesisyon na finally ang Korte Suprema na dapat ibalik, ibalik yung 60 uh, billion, yung uh, natirang 60 billion sa PhilHealth So, executive, ano yan, uh, uh, immediately executory. Ano po, at kanina nabanggit nga po ni Secretary Ted Herbosa na kasama na ito doon sa e NEP na uh, pinesenta for the 2026 budget. At kasama na nakapaloob na ito ayon kay Secretary Ted Herbosa para sa 2026 General Appropriations Act. Yung magiging national budget for 2026 na napakahalaga po nitong 60 billion pesos na naibalik mula sa Treasury pabalik sa PhilHealth sapagkat sabi nga ni Secretary Tedder sa kanina sa ating panayam ay hindi na magagalaw yung uh, ika nga surplus pa ng uh, PhilHealth uh, pa, para sa mga sa taong uh, 2025 kung meron pa silang surplus hindi na magagal hindi na mag, magagalaw dahil nga papasok na o pumasok na yung 60 billion pesos earlier na nailipat sa Treasury at iba, ibabalik na o ibinalik na sa PhilHealth. Marami pong paggagamitin, lalo-lalo na, siyempre doon sa mga additional na mga programa ng PhilHealth Ah, sa mga services nila, ano po, uh, yung mga in-increase na mga coverage, lalo na sa dialysis, yung problema sa uh, atake sa puso at yung mga major, major na mga diseases at uh, sakit. Higit sa lahat, yung zero balance billing. Yun ang, yun ang ano natin ngayon, yung zero balance billing. So, liwanagin ko lang, tulad ng pagpapaliwanag din ni Sected, ano? Uh, zero balance billing, uh, effective siya sa mga, na-implement siya sa mga uh, ah, DOH hospitals. Oh. Pag sinabi kasi natin government hospital, malawak yon. That means kasama yung LGU, mga local government hospitals na pinapatakbo ng mga local government. Halimbawa, So hiwalay pa ho kasi yung DOH Brand Hospital kasi matatandaan po ninyo nagkaroon ng reorganization noon ng deb- ng uh, devolution ng mga uh, government hospitals. Naiwan na lang sa DOH yung mga yung mga DOH and hospital, yung ibang mga hospital na ibaba sa mga local government units. Mali, ma, ma, maliwanag yung zero balance billing ay para sa mga DOH hospitals. Okay? At kung ikaw ay papasok sa tinatawag na uh, ward o yung pay ward, no? Hindi sa private, yung po ang sinasabi, dissected. Malaking bagay po yun. Naku, napaka, ano yun, dapat pa natin na siguro tutukan ito para pa sa karagdagang mga paliwanag mula sa kalihim ng Department of Health. pitong araw na lamang, 17 days to go before Christmas. Ayan, biro mo, dalawang linggo mahigit na lang. Ah, ang uh, magpapasko na. Ready na ba kayo? Hmm, para sa uh, Pasko, sa Noche Buena, mukhang ready na kasi mukhang katakot-takot na Carmageddon na yung nangyayari. No? Nakapamili na ba kayo? Maraming sale ngayon. <laughs> Kaya siguro, na, <laughs> ewan ko lang mamayang uwian, baka mamaya holiday ngayon, Baka mamayang uwi ang traffic na naman dahil sasamantalahin ng ating mga kababayan na si sa holiday walang pasok, sasamantalahin. Pupunta na yan sa mga mall, sa Divisoria, kung saan-saan lugar pa, no, kung saan makakakita sila ng uh, ika nga mga sale. Ah, ewan ko lang kung sa online, hindi kasi ako nag-o-online. Ewan ko lang kay Al o kaya kay Van kung nag-o-online sila. Marami bang ano, sale sa online ngayon? Diba? Okay, anyway. Well, Ah, pero tatandaan natin ha, ang Pasko po kasi ulitin ko hanggang um, sumapit ay sa araw ng Pasko. Christmas is not all about pricey gifts or exuberant, exuberant gifts or yung tinatawag na gaano ka man ka garbo maganda sa iyong lamesa. Bonus na lang yon. Pero ang pinaka main objective ng Pasko, magkakasama kayong pamilya, healthy kayong lahat, walang sakit, surrounded by family and friends. Uh, yan, okay? And in your heart, yung talagang meaning ng true Christmas. Okay? Hindi dahil sa garbo ng regalo, dami ng regalo, o sa garbo ng handa. Okay? 500 pesos na Noche Buena, still a challenge. <laughs> Pero meron pong iba nakikita ako nagagawa. Okay, pero of course, Uh, sabi nga nung isang uh, financial market and uh, analyst na nakausap ko, depende sa tao yan eh, kung ano ba ang kanyang pananaw sa buhay. Simpleng pananaw sa buhay o magarbo o yung ikang uh, extensive na pamamanaw sa buhay. Kung simpleng pama, pamumuhay, I think 500 will be enough pero kailangan pa siguro dagdagan ng konti. Ano? Pero kung simpleng pamumuhay, simpleng handa, it could be done, it can, it could be done pero matinding pagtitipid. Alright, sige. Maraming maraming salamat po sa ating magang bumangon team. Uh, sa ating uh, engineering side, si Van Malilin, si Bel Lustre at si Jom Saparial. Sa production side, kasama naman natin si Al Corpus, ang ating producer mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang ating executive producer, Miss Jam Season, mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, mula naman ako sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang uh, masaya at mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng lunes, ikawalo sa buwan ng Disyembre. Ito pong muli isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito po hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang ating Global na Tayo team maglilingkod po sa inyo mula po sa ating Master Control si Ms. Susan Aison, sa ating wirecast, of course kasama natin si Justin, and sa ating live audio streaming kasama naman po natin si Mr. Leo Magpayo. At ang ating executive producer for today and every day of course, si Ms. Uh, Stephanie Vicente. Ayan. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kami po ay sumasa inyo at napapakinggan sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga pasilidad ng uh, United States Agency for Global Media o mas kilala rin sa tawag na Voice of America. Gayun din po sa pamamagitan ng ating ah, Facebook Live broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa atin din pong YouTube channel, type nyo lang po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service at sa ating PBS Live Audio Streaming. Ayan. Alright, at syempre tayo po ay ika nga nagpapasalamat at uh, tayo napapakinggan sa impapawid sa pamamagitan ng shortwave broadcast nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan ano po. At syempre sa atin ding uh, online digital platform sa pamamagitan po nating Facebook broadcast, YouTube channel at live audio streaming. Mahalaga po pag-uusapan natin ngayong umagang ito uh, dito sa ating edisyon ng Global na tayo dahil alam naman po natin na ang ating pong uh, bansa lalo ng ating ekonomiya Philippine economy ay eh, medyo nakakaroon ng mga setbacks ng konti. Ano po? Dahil nga po dito sa mga nangyayaring uh, kaganapan sa iba't sa global economic slowdown. Eh, hindi lang po sa global economic slowdown, eh, yung pa rin pong patuloy na uh, paglaban sa korupsyon, mga expose sa mga anomalya, sa mga anomalous flood control projects at iba pang mga infrastructure projects ay nakakaapekto po sa pananaw ng uh, mga investors both uh, foreign and local investors. At uh, ito pong mga nakalipas na araw, especially last week, na ibalita na ho natin dito sa World Service at sa mga programa ng World Service, ito pong uh, gross domestic product natin na medyo hindi uh, nakarating dun sa expected nating ano expected nating uh, ng ating mga economic managers ano po so uh, ngayon ang gobyerno po ay kanga gumagawa po ng mga paraan upang uh, maibalik itong kumpiyansa at maibalik ang dating sigla, ang sigla ng ating ekonomiya para po sa ikang sus- hindi lang itong mga siguro mga huling bahagi ng taon, ngayon rin sa pagpasok ng taong 2026. Makakasama po natin later ang uh, Department of uh, makakasama po natin later ang uh, ika nga po ang ating uh, Department of Economy, Planning and Development ano sa pangunguna po 'yan ng ating uh, DepDep, si Undersecretary uh, Yusek Edilion. Alright? Nasa linya na ba si Yusek Edilion? Okay, nasa line na po ang ating butihing Undersecretary Rosemary Edilion ng Department of Economy, Planning and Development. Maganda umaga po. Yusek Edilion, si Ray Sampang po ito sa programang uh, Global na tayo. Ayan. Okay. Good morning, Yusek. Maganda umaga po. Yes, sir. Good morning. Good morning. Good morning po, Yusek. At thank you very much po sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang uh, Global na tayo. Ano po? Uh, dito sa Radyo uh Pilipinas World Service. Yusek, uh, can you tell us something about this? Meron tayong tinatawag na Tatak Pinoy Program bilang uh, hakbang upang uh, ma- ma-counter Ito. itong global slowdown pati dito sa ika nga po uh, economic activity ng ating bansa. Yusek Edilion. Ah, yung pong sa Uh, yung po sa global economic slowdown, so ang pinaka-affected po dun yung exports natin, no? Uh, tapos, mm-hmm. syempre, the Trump tariffs. Uh, actually, sa ngayon po, hindi pa nararamdaman ng export sector yun, no? Uh, kasi mm-hmm. ang nangyari, yung mga uh, manufacturers from abroad, dahil ine-expect nga nila tong ano itong eh, Trump tariff. So nag-front load sila mm-hmm. ng mga orders. Mm-hmm. Pero ngayon na uh, syempre nag ano na nag-take effect na yung ano yung Trump tariff. So ngayon ang ginagawa nila is uh, uh syempre mm-hmm. Okay uh, mukhang nagpo-postpone pa yung iba ng ano in terms of the manufacturing decision. Yun. So, ang isang kailangan po talaga mangyari diyan is uh, uh, damihan pa na mm-hmm. uh, final All right. Product. Ito yung mga final mm-hmm. natin na mm-hmm. lang tayo ng All right. Okay. Um, uh, uh, Yusek Edilion, uh, medyo... Good, pati tayo. Okay. Si, uh, Yusek Edilion, we will call back uh, again. Domestic. We will call back again, Yusek Edilion, kasi medyo... Look, ano lang? Uh, medyo nagkakaroon tayo ng uh, problema sa communication. Ano? We will come back with the uh, Yusek Edilion makalipas ko ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang e PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirement sa subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kayo po ipatuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na tayo. Kasama pa rin po natin ang ating uh, Undersecretary Rosemary Edilion ng uh, DepDep. Uli po maganda umaga po, uh, Yusek Edilion. Yes, magandang umaga po ulit. Yan, alright. Okay, now we have uh, established uh, a better signal with better the Yusek. Signal. Opo. Apa. Alright. Uh, Yusek, tulad po ng unang tanong ko, paano po makakatulong ang Tatak Pinoy program sa pag-ibsan ng epekto ng global economic slowdown sa lokal na ekonomiya natin? Ah, opo. So ito talaga ay isang, uh, well, maraming campaigns dito. One, of course, is Go Local na uh, uh, pinag, parang inienganyo ang, ang lahat ng Pilipino to uh, na tangkilikin yung ano, sariling atin. And then of course, meron din doon na yung government procurement na may binibigay na preference sa mga locally made uh, products na may tatak Pinoy seal. Mm-hmm. sabihin kasi pag tatak Pinoy seal, quality siya, tapos mal- malaki ang ano, ang uh, in- ang uh, local content. Mm-hmm. Pero bukod sa ron, uh, isa sa mga uh, pillars of this uh, Tatak Pinoy is yung innovation na ah, <coughs> doon sa innovation, ang isang uh, ang isang pinopromote talaga namin is uh, uh, bawat isa uh, na Pilipino, whether consumer or producer, no, laging nag-iisip ng paano ba mapapaayos ang uh, isang produkto o paano ba map- mapapaayos yung ano, the way we do things. No? Para nun, magkaroon talaga tayo ng uh, bago na produkto na galing talaga sa atin. Oh. Ayan. And okay. uh, at iyon eh, ang magiging ano, magiging susi na marami tayong uh, klase-klase ng ano mga mga products, goods and services na mm-hmm. na, na ipoproduce at pwede nating i-market sa uh, sa Pilipinas and of course to the world. Alright, well, when we say Tatak Pinoy at uh, pag sinabi po nating uh, Yusek Edilio na uh, programa ito na ang ipipicture lang lahat natin dito, locally produced products. Tama po. Yung, yung pong malaki ang ah, mataas ang local content. Alright. Eh, ito po ba ay sa likod na rin ng ika nga medyo pagbaba nitong buwan ng ah, Nobyembre ng manufacturing PMI natin sa 47.7 points? Ah, yung pong pagbaba ng ano ng manufacturing PMI, ang tingin po namin dito temporary po ito, no? Mm-hmm. Kasi nga ah, dahil nga doon sa ah, epekto ng Trump tariffs, ang nangyari nung umpisa ng taon, nag ah, front load yung mga ah, global manufacturers natin ng kanilang mga mga kailangan tapos, at this time na nag-effect na yung tariff, they're, they're still unloading on their mhm. inventory. Mm-hmm. So, siguro nag-iisip pa sila na ano magiging strategy nila going forward or hoping siguro na uh, magbabago pa yung ano, na, yung uh, yung tariff regulations right. yun. so may may wait and Okay. Katul- ano yan. Mm-hmm. And we hope that it will really be a, a temporary uh, situation. Alright. Uh, curious lang ako po, uh, Yusek Edilion, uh, ah, kasama ba dito, uh, was it also taken into consideration, yung mga agricultural products natin since na I think tinanggal na yung 19% tariff uh, para sa mga agricultural products? Ah, tama po. Tinanggal na nga po yung, ano, yung uh, taripa sa mga sa maraming agri-exports natin. No? So ang kailangan po natin is uh, padamihin yung, ano, yung ating capacity to mm. produce mm-hmm. para makakapag-export tayo. At syempre, uh, ayusin ang quality kasi yun po ang ano eh, medyo mahigpit po ang ano no ang uh, Estados Unidos pati mm. po mm-hmm. yung uh, EU mahigpit mm. po sila uh, with respect to the agri products So, kailangan oh. ah, talagang ano, ma- mataas ang quality ng oh. ating pinoproduce. Tama po, tama po kayo dyan, ano po Yusek Cadillion, kasi although tinanggal na yung 19% tariff sa atin, hindi lang naman sa atin yung tinanggal, pati dun sa iba nating mga kapitbahay dito sa Southeast Asia. So it mm-hmm. makes it, it makes it more competitive now para magpasok ano sa Estados Unidos. Opo, tama po yan. Ayan. Kaya talagang kailangan natin ng ano ng quality difference. Yan. Yes, yun yun. Eh, pero speaking of Tatak Pinoy uh, program, uh, tulad po ng uh, nag, nag, naisa, nasabi sa paglulunsad dito, eh, sa paanong paraan po ipatutupad ng pamahalaan? Yung prioritization. May prioritization kasi ito eh, ng locally produced goods sa mga programa tulad ng uh, feeding program, healthcare at edukasyon. Mm, yan, medyo Hello, you Ayan, check? Ayan. Yes, opo. Opo. Apa, apa. You're Alright. talking about Opo, yung, yung sa paanong paraan po ipatutupad ng pamahalaan, yung prioritization, prioritization Decision. oh, Apo. ng locally produced ah, goods. Ah, sa ano po to, yung sa government procurement, na? Ah, bali may, um, um, may nakikita kami na dalawang channels dito. So, yung isang channel is ah, yung ah, nakalagay talaga doon kasi sa new Government Procurement Act na bibigyan ng parang price premium na yung mga uh, mga locally made na ano na produce natin. Kung hmm. halimbawa ang diferensya is 25% ng presyo, ah, 25% or uh, or mas pa doon. So, uh, dapat uh, ang preference is uh, ano, sa uh, ah, do sa local na manufacturer. Mm, mm. Tapos yung isa pang channel na nakikita namin ay para sa mga innovations po, sa innovative startups. Kasi mm. meron po rin bagong section yung NGPA mm. Mm-hmm. in section 37 that uh, that provides also na yung government pwede nang mag-procure ng mga uh, pre-commercial uh, kumbaga yung mga very innovative na na tools, yes. innovative na products. Mm. Lalo na po yung mga sinuportahan ng ano natin din, no? sinuportahan ng DOST sa research, napatunayan yes. naman na okay siya, kaya lang hindi pa kasi uh, talagang uh, kumakagat sa merkado. So, uh, pinapayagan na ang gobyerno na, na tayo yung unang ano, ang gobyerno unang uh, sumubok mm-hmm. sa sa produkto. All right. But when we say tayong unang sumubok sa produkto, kung baga ibig sabihin eh, uh, buy local. Ano po, uh, Yusek? Opo, buy local, uh, ah, saka buy uh, yung, yung mga innovations nga po. Yun ang ating uh, mm. pinopromote talaga. Mm-hmm, ayan. Alright but when we say, balikan ko lang, Yusek, when we say innovations, ito yung mga bagong, mga technology, technology, strategy sa pagpo-produce ng anumang produkto. Ah, opo, pwede rin po yung mismong produkto ang ah, ang bago. It doesn't have to be an invention, no? Mhm. Pwedeng ibang nakaimbento pero pinackage mo, isinama mo sa ibang dating produkto Mhm. and it becomes an innovation. Mhm. Tapos ah, sa sa amin po sa National Innovation Council, ang ah, iniengganyo din po namin na mag-register sila for Okay. intellectual property, either patent, utility model, uh, yung, yung design, industrial design, para talagang uh, proud uh, proud ka na ano talaga na yes. registered ka mm, na mm-hmm. ikaw ang owner ng design na to. Yun. Alright. And of course, meron meron po bang tie-up dito with other national government eh, o NGOs o private sector para ma-push natin ng gusto ito? You second deal yun? Ah, meron po. Kasi po sa, well, sa National Innovation Council, meron po tayong kasama na uh, seven executive members coming from the private sector, uh, academe, sa mm-hmm. research institutions. Sa Tatak Pinoy Council po, magkakaroon din po ng private sector members. Pero uh, hindi pa po uh, napipili ito. Pero um, I think this week, this week mm. magkakaroon mm. ng, mm-hmm. ano, ng first meeting para buuin yung criteria ng pag, uh, pagpili. Okay. So, sa, sa ngayon po, Yusek, so I, I can see yung importance ng Tatak uh, Pinoy program at yung mga uh, ika nga, dapat gawin ano po uh, para maisusog ito pati yung mga innovations na dapat uh, tinitingnan din to maximize ito pong uh, objective ng Tatak uh, Pinoy program. Pero as we speak, Banaw, uh, Yusek Edilion, kamusta ang uh, import at export status ng Pilipinas? Yung mga pinapadala natin sa ibang bansa at pumapasok oh. dito sa ibang dito sa ating bansa. In the oh. face of these tariffs, kamusta po ba ang lagay talaga ng ating import-export uh, industry? Actually, sa, sa ngayon nga po, uh, uh, mataas yung perform, maganda yung performance ng exports natin. No? Kasi ang tingin nga namin is uh, uh, parang ina-anticipate kasi nila na baka mas papangit pa yung regulation. Yeah, wow. <laughs> So, <laughs> inuunahan, gano'n. Mm-hmm, mm-hmm. uh, so, with respect to the, the imports, um, pa, para ano naman, wala pa naman kami nakikitang uh, uh, parang anything unusual no do sa sa importation natin. Pero sa exports nakita namin talaga na ano na naging maganda yung performance. Mm. Ang kailangan na lang nga po yung ano yung exports of services. Mm, ah, okay. uh, dito po yung mga international tourism natin. Pero mat- malaki din po ang pag-asa namin kasi next year po, mm-hmm. uh, mag-share tayo ng ASEAN. Yes, yes. So, mm-hmm. so malaking ano to, malaking boost po ito sa ating tourism. Alright, okay. Pero may, may, may five pillars pala ito, uh, Yusek. Uh, may, pa, may, five, may five pillars pala itong tatak Pinoy strategy natin. No? Human resources, infrastructure, technology, innovation, like kung ano pa yung nadidiscuss natin, investments at sound financial management. Uh, ito po bang five pillars na ito, uh, are these five pillars important para sa tinatawag nating long-term industrialization ng bansa? Yan. Mahalaga po kasi nga malaman namin eh, itong, itong mga five pillars na ito. O oh, yan, okay. Sige, you Yusek Edilion, magandang umaga po muli. Ano po? At, uh, okay, like, like what I said before, meron tayong uh, five pillars ng Tatak Pinoy strategy natin. We have human resources, infrastructure, technology, innovation, investments at sound financial management. So eh, ito pong oh, ito pong limang ito eh kailangan po ito sabay-sabay lahat ito para ma, ma, makuha natin yung tinatawag na long-term industrialization ng bansa ng Pilipinas. Oh, tama po. Uh, and then and actually um, hindi naman tayo nag-umpisa from zero, no? Kasi so ang kailangan na lang natin is uh, padamihin, uh, pa ayusin yung ano, yung tayo to, yung, yung syempre kailangan natin ng scale and quality Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. Okay. So, ito, kaya, kaya, ko rin po, kaya po natin pinag-uusapan yung Tatak Pinoy uh, program na ito. Of course, upang mapalakas yung ating uh, ika nga, in, in, um, ekonomiya. Ano po? Uh, pero how do we see how do we see our economy performing this coming 2026 dahil ang dami nating challenges na hinarap ngayong taong ito, uh, Yusek Endilion. Mm. Uh, tama po yan. Kaya nga po, uh, yung economic managers po ay uh, meron po kaming um, uh, binubuo na na parang re- recovery pero hindi naman talaga recovery kasi hindi naman tayo nag-down na lang. Mm. Uh, parang ano lang, um, uh, regaining the, the momentum. Yes, oo. Parang ganun. Mm-hmm. Uh, na ang kailangan talaga kasi uh, we, we hear the yung naging clamor ng ating mga kababayan na kailangan ang um, uh, foundation ng lahat ng ginagawa natin to is good governance. Mm-hmm. So, we'll, we'll have that as the centerpiece. Tapos, uh, we also recognize na kapag good governance is not just about transparency, accountability, Siyempre, importante, importante yun, no? Aba. Pero nandiyan din dapat yung uh, responsiveness, dapat kung ano yung kailangan, yun ang bibigay natin. Timely na, syempre, yun, at saka efficiency mm-hmm. ng uh, government service. So, yun, ito po yung magiging, ano, uh, uh, magiging, uh, kumbaga, underlying principles po ng mga gagawing uh, development strategies. Uh, nakasalalay din po naman sa Philippine Development Plan. Mm-hmm. Pero gagawin nga natin na uh, centerpiece yung good governance. Yan, okay. And of course, ito kasi, may tanong ko na rin, Yusek, uh, uh, para mas malinaw. Kasi itong ating mga kababayan, ano po, both ah, inside the country and outside the country, eh medyo, uh, sabi na nating uh, na, nagkaroon ng agam-agam dahil nga po sa mga balita na hindi na nga po makakamit yung target na GDP for this year, 2025. Ito rin mismo ang nagsabi nito mismo si Secretary Balisakan Well, maraming maraming uh, maraming uh, humanga sa kanya dito dahil he came out straight and clean. Nasabi niyang baka hindi na mata- baka hindi na nga ma- maabot dahil nga sa maraming dahilan. Uh, yung sitwasyon sa labas ng bansa, pati yung sitwasyon sa loob ng bansa dahil sa mga corruption and everything. Pero paano po nating maiibsan yung pangamba ng ating mga kababayan na hindi na natin maabot ang, uh, ang uh, target na GDP growth for this year, paano po natin sila mapapanatag ang mm. loob, Are ah, you second in Mm, mm, mm, mm. Yeah, thank you. Thank you for the question. Uh, tama nga po no, na uh, naging uh, malaking disappointment yung third quarter na GDP numbers. Ang pinakamalaking uh, letdown dito, yung ano talaga, yung government uh, mm. say, no? Mm. Government construction. Kasi nga, dahil nga sa naging uh, actually si presidente rin na nagpahayag na, na ayusin natin yung sa ano, yung yung nga yung yung sa flood control, yes, magkaroon ng investigation, opo, magkaroon ng ano. Uh, so nag nag uh, naglagay po ng ano mga additional na mga checks. Uh, so marami po ang ano ang uh, uh, na delay ang uh, mga disbursement so yun po yun. Um, ang ang gusto naman na po, naman namin po ano i uh, sabihin is uh, we we make sure po na yung mga uh, other indicators tulad po yung inflation kasi ito po yung talaga mararamdaman ng mga yes. kababayan natin eh. Mm-hmm. So we make sure po na yung inflation is uh, kept low and mm-hmm. stable. Mm-hmm. Uh, yung interest rate, ang isang magandang balita nga po rito is uh, uh, magiging bababa ulit po okay, yung interest rate. Okay. Kaya yung po mga, may, ano, mga entrepreneurial po sa atin, ngayon po ang magandang panahon yes. para uh, mag-umpisa po ng, ano, ng negosyo kasi mababa po ang interest rate. Pati rin nga po yung mga, ano, eh, mga gusto magtatayo ng, ano, uh, ng, ng mga bahay, ganyan. Mm-hmm. Kung meron na po kayang naipon, ah, mm-hmm. uh, maganda na po yung, ano, yung, yung situation ngayon. Mm-hmm. Uh, so, yun po yung mga inaayos namin. Uh, pati nga po yung sa, ano, eh, um, uh, yung sa employment din po natin, mm-hmm. we also uh, we're also doing our best para yung government po is uh, uh, doing its best para nun, it will still be a vibrant uh, labor market. So it was, uh, yeah, fourth, yung third quarter was uh, a letdown. Mm. Uh, we're hoping na itong fourth quarter magkaroon tayo ng, oh. ano, ng rebound. Pero syempre, kung sa full year, mahirap na nga pong uh, ma, ano, no, mm. Mm-hmm. makapul yung, ano, yung third quarter na yan. Mm. Mm-hmm. Yeah. And, and let me, let me uh, reiterate uh, ulitin ko lang Yusek para sa mga nakikinig sa atin. Yung sinabi na yun ni uh, Secretary uh, uh, Balisakan it was not meant uh, was not met by negative reaction pero actually na-praise pa ang ang DepDep doon si kay Secretary si Secretary Balisakan at sa lahat ng ah. pisan ng DepEd dahil nga yung, Deb-Deb came out clean, 'di ba? Yung talagang nagsabi ng ah. totoo, eh, hindi hindi hindi tinago ano yung yung ganung mga figures and maraming ah. humanga uh, sa Dep-Dep at kay Secretary Balisacan tungkol diyan. Ang importante is yung anumang mga magandang mangyayari ngayong fourth quarter, it could carry over sa 2026, ano, Yusek Edilion. Tama po. Ganun nga rin po ang ano eh, ang uh, yung sinusunod namin na ano sa sa DepDep. Ah, uh, we are we, we really ano, take, take facts as they come, data as they come. Pero titingnan kagad namin kung paano ba tayo makakaahon dito. Yeah. Yung parang, oh. uh, how do we know make this uh, come out, how do we come out better than mm. before? Yeah. That's true, that's true. And uh, of course, eh, sabi nga, di ba, Ayusek, uh, we, we must always be optimistic of the future. Kaya, di ba, mga... Tama po, tama po yan. Dahil kung walang optimism at walang hope, wala na. <laughs> <laughs> okay. Well, uh, maraming maraming salamat, uh, Yusek Edilion, sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin. At napakahalaga po nitong napag-usapan natin, Tatak Pinoy program at mga strategies po ng DepDeb na gagawin uh, para po dito sa mga uh, locally manufactured uh, products natin to make us more stable at saka mas mapalakas pa natin yung ating pag-export o pagpa, uh, pagpapalabas ng ating mga produkto sa ibang bansa. Well, uh, Yusek, ah, baka may natanong, baka hindi pa ho kami, ika nga meron kami mga questions na hindi natanong. Gusto nyo pong linawin, go ahead po, Yusek Edilion. Ah, uh, wala po naman, except that uh, mag na po ako, advance Christmas greetings. <laughs> okay. At saka sana yung sa ating Christmas shopping, yeah. uh, hanapin natin yung mga produktong Pilipina. Yun Yan, po. yun no, tama. Di ba, tatak Pinoy. Kaya lang, bibili niyo mga pangregalo, tatak Pinoy. Di ba? Locally tama produced. po, tama po yan. O yung mga ipapadala niyo sa mga kababayan niyo sa ibang bansa, laban, sa US, sa Canada, sa Australia, ano, eh, Apa. okay, mga OFWs natin. Ah. Siyempre, kahit OFWs yan, Yusek, nag-aantay din naman ng regalo yan sa kanilang mga Ay, pamilya, di ba? So, tatak Pinoy. Oh. Ang dapat Tatak nyo. Pinoy. Tama po yan. Ah, maraming salamat, Yusek Edilion. Maraming salamat po. Yes, wala pong anuman. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, uh, Yusek, Undersecretary Rosemary Edilion ng uh, DEP DEV. Ayan. At sa pamamagitan po ng ating uh, panayam na yan with Undersecretary Edilion, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Napakahalaga po nun, ano? kasi sabi ko nga, we must have hope, we must, have op we must be optimistic, and we must have hope sa likod po ng mga problema ang kinakaharap natin as individuals, as family, as a family, as a nation as a whole para po sa magandang pananaw natin sa mga susunod na taon. Marami tayong mga kinaharap ng mga problema ngayong taong ito. Both in our own personal life, may mga problema tayo. In our own family, may mga inaharap tayong problema both financially siguro, uh, financially and uh, relationship wise, pero financially meron din. And of course, as a nation, marami tayong kinaharap na problema at kakaharapin pang problema hindi lang ngayong taong ito, especially kung ang pag-uusapan po ay ang issue sa corruption at uh, good governance sa gobyerno na talagang pinipilit pong ituwid at itama ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan po ng paghabol dito sa mga kawatan sa gobyerno at mga ganid ano po sa pera na hindi naman nila pera pera ng taong bayan yan kaban ng taong bayan yan ano kaya po like I said may mga balita na po nitong last week na uh, isusubasta na ulit yung natitirang mga sasakyan ng mga diskaya Di ba? Nangihingi ng pera si uh, Susan Aison. Oo, nangihingi ng pera. Baka ito isa sa mga contractor kaya ito. <laughs> nangihingi ng pera. <laughs> okay. Sige ha. Oh, pero ibig sabihin, yung mga uh, ika nga, mga sasakyan ay susubasta. Meron pa yata lima, anim na natira. Plus yung uh, mga properties na mga masasangkot o makakasuhan o makukulong ng mga contractors at mga opisyal ng gobyerno na mapapatunay mapapatunayang ikangasangkot dito sa mga corruption at anomalous flood control projects. Alam nyo, nanindig ang balahibo ko. Alam nyo kung saan? yung 96 billion pesos, halos isang daang billion piso, 96 billion pesos na project sa Davao Occidental. 96 billion pesos. Hindi 9 billion, hindi 10 billion, hindi 50 billion. 96, 96 billion Ghost Project sa Davao Occidental. Alam nyo kung kanino naman nakapangalan na contractor yan? Sunwest. Sino yon? Sino ang mga nasa likod na Sunwest? Diskaya na naman. Okay. Wow, di ba? So, pero sabi nga ng Pangulo, iniintay na lamang na mag-issue ng warrant of arrest para dito sa mag-asawang Biskaya at sa mga opisyal ng Sunwest. At diretso kulungan. Non-bailable po yan. Uh, yung malversation, malversation of graft and malversation of public funds. Non-bailable po yan. So once na lumabas ang uh, warrant of arrest, diretso kulungan na po yung, uh, ah, yung mga Biskaya at yung iba pang maaaring mga sangkot dyan. Hindi lang sa private sector, maging sa government sector, yung mga government officials natin. So, nakatutok po tayo dyan at dapat hindi lang makulong, kundi magkaroon din ng tinatawag na restitution. Ano yung ibig sabihin ng restitution? Of course, bukod sa pagkakakulong, maisoli ang pera ng taong bayan sa kaban ng bayan para magamit ng taong bayan sa iba pang mga social services. Tulad ng sinasabi ni Ate Susan, ni Susan na nakaganon. <laughs> sa taong bayan, Ate Susan, hindi sa iyo, sa taong bayan. <laughs> anyway, pero Siyempre, pag binalik mo yan, services yan eh. Tulad halimbawa, ito ba alam nyo? oh, naibalik na, o ibabalik na sa PhilHealth yung 60 billion pesos na una nang uh, inilagay sa treasury. Surplus yan ha. Ah. Surplus yan. Yung uh, ah, 60 billion pesos na supposed to be surplus na hindi nagamit ng PhilHealth noong mga nakalipas na taon, kinuha inilagay sa treasury. Pero maraming nagreklamo, maraming nagprotesta ng mga stakeholders, gabilang ng ibang mga political uh, ikang uh, personalities, mga health stakeholders nagreklamo uh, tungkol dyan. And I believe na interview din dyan si Dr. Tony Liachon ng isa nating uh, program uh, lately. At uh, yun nga, at uh, nagdesisyon na ang Korte Suprema finally. Ito, ek, ano to ha? Immediate, uh, immediate execution. Immediate execution. Ibig sabihin, wala nang patumpik-tumpik pa, ibalik nyo na kagad sa pondo ng PhilHealth yung 60 billion pesos na yan. Ano po, para magamit. Actually, 86, actually nasa 80 plus yan eh. Kaya lang nabawasan na dahil nga po naibalik na sa treasury yung una, binawi lang yung 60 billion. Pero the good thing is nakabalik na po yung 6, mababalik na po yung 60 billion para mas lalo magamit ng PhilHealth sa tinatawag na universal health care at magamit din ng PhilHealth para sa zero balance billing para mas pala, lalo pang mapalawak ang zero balance billing. Tututukan din po natin ang mga kaganapan na yan para po sa kapakanan. Di lamang ng mga kababayan nyo dito sa loob ng bansa, kundi para sa inyong mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isang pang edisyon ng Global na tayo. Sa alam po lahat ng ating mga nakaagapay, thank you very much for listening and uh, ika nga, watching. Pa paalala lamang po, please follow or like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At download our uh, PBS Radio app sa inyong mga cellphone, smartphone, or iPhone. Again, maraming salamat po. Hanggang sa isa pang edisyon ng Global na tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyong pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading but they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending at the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mohirang. Dungawin Mohirang. He says a notable difference It's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it, as seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa. portraying his intense love for country. From his basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunsing Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pagawit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas. World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications. Radyo Pilipinas. World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San Ma ang dako ng mundo. PBS, PBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.